mringwang jagat karana siran tondo kawisesan ing bisana sana sinamu langan milopo Estu masih lestantu lampeng budo jinan pur tutur katulo tetilo tilo tulat meripal biang projo. Wino si tong upomo para minis jaman puru inar ditameng loto mangkyo teka pasran gubito. mangyun pelambang matumpo tumpo panggung panggeng panggunggung sang murweng koto uh. Negih kang winurweng tarito Negih kadidosa purwa Eko wilangan sawiji adi maralin widosa wilangan 10 purwaran ing kawitan senadyan tung kaya praja sewu tanan tur sadosa Satus tan ngaturaken kalih Ingin kinarya pambukaning cinarta mung sajuga deging kraton Ngastina ya negara Gajah Uya kraton Liman Benawi negara Garba Gupita Kawoko yen to panjang punjung pasir pauke jinawi gemari pak toto kartora eee eh, panjang dawa punjung wis ngarani dhuwur. Upama ta cineng kala sepira dawaning kraton lan dhuwure negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane. Iyo padang obore dhuwur kukuse. Si. pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting kratoning astina mengkeraken pagunungan ngiringaken wana tin pasabinan Sungan akan berawing bandara dengan langkung ageng ake titeng jawa tokang sino gemarang pertiwi kasungan dininga koso kapiting samudro iwa semenu rupakan yang prajodatan menengang podo marang keraton ngestino ake poro kawulungi samyang gunur aras iwa ngajeng wis kacarita yen to kraton Ngastinala jinawi wis tulis kang sarwati nandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa ingkang kinantepaken tuwuh ijo riyu-riyu awis kanceng para kawula ingkang samya among tani bisa mahanani murah sandang kelawan buku dening gemala kuning para sudagar layar porang kudu rinten pantor dalebet datan wonten kendati tanglas tasal mintir Songo ing raton Ngastina nganti mung manca negari Ewa semrudakan wonten sambi kala ing margi kawistara hanglur sulur. Iyayah ilining tirto jolontoro panyundra para kawula ing sami mapan wonten ing kukuban negara Ngastina kawis tara pepet adujuke tepung paritis papan wiar wiyar dinulu ketingal rupak awet sekaiking poro kawulang anti terp jejel uyel uyelan ewa semutan wenten poro kawulang kang rumong sokat singkrangan gesang rum racin anikalam untuk agung dananing noto noto Kartonegari kang sami gesang senadyan to pambukane katon popo sudra wulandara satma mulya jati jati kateman mulya kaya pinter nandur debok saloko pupus cindhawa kencana Karta katondo para kawula nyisami remen ing kaya maesa dukambangan ayam kudu mendo sak Tan wonten kang jeneng Saha Buya kang kinandhang yen Torino Samyo Toto gelar dhateng pangeran yen Tomo Iwan Sumeneng papaniro Dewi-dewi. dewi dewi kali sing durjana tebi dhateng paramka cinaketaken marang karaharjan senadyan to ing konake kawulane tan wenten kang remeng tumindak cecing lan layan antut runtut rumpun ngangkat tata karyaning praja nganthiake para penjajah saka mancanegari kang sami iring saknalika mundur gelanggang Colombayu. Ngundangake yen to Ngastina Satrumara satu mati jal momor keplayu. Ingkang kinar tuladane miber ngungkli kraton jungkel kapisan plak kami dolun pak ludiro. lakuning megobi ni kuning barat mengemper senajan manjuro ini ngadom manglung raksanya tuyung yaya kapraban marang pangwasaning negoro ngastino awisannya tayri kalau semono kreton iku pujanggani pandito kang gentur tapani swargi begawan polo soro kundur uskundur wonteni zaman kelanggingan nyoto yen to gedhe pawasane pinunggil semanten rengganing kraton nenggih ingkang lenggah wonten dampar kencana ingkang sinuwun nata ngastina ingkang kepareng jejiluk Prabu Joko Pitana ya Prabu Duryudana ya Prabu Kurupati Gendari Suto ya Prabu Dasrat Mojo Tri Pamangsah Lagaing dampar kencana lemek kasur babut pramudani Pinali putri ndo sinawi sinawuran gandha widok ngagem tirta jebat pasturi katiping samirana mangambar dungging pasiban jawi manawata rinupaka tandraning keprabon makutha kencana jamang masungsun tiga kinancing garuda mapiwa garuda mungkur sang-sangan uga marang sang taltas nunggu prabangkara sumping suring pati oncel-oncel timbon jojo ulur-ulur nagaraja gelang kelat bau ing sarwa bebinglan atas woro kampo cinepok rindo cinawi uncal mas gineping sinjang barung binabar badung diwangkoro koro nganggar pusaka dalam duung kanjeng kiai tundung nyawa deder ternyata ternyata pun renggun gak semi mendak moto kitiran gonjo denak benak ben manis warongko kayu ladrang wujuding kandelan trenetes barlian angersaken kajeng terembalu kang pelet deket sembur ingkang minangka wrangkaning duwung stinon sangka mandra mangkilat pindha kedaring tadi mengerahkan porabdi bedoyo seni manggung ceti pepingitan Joko Paloro kang sampe ngampil lupa serani paswanan banyak dalam saunggali wardo wali kolar badak kendikan sono katsumas mas Duh rikolos menaikang sinun kawis toro ning pindo jeladri neng neng kadyargo. Amresani porwadyo bolu iki wonting pasi banjawi ketinggal blabar pindo jeladri. Ewa semurus rajan take porwadyo bolu tanwen tengang samyo imbal wacono karono ajrih marang duka neng nalindruk. ingkang kepareng ayu ingkang abisan indiyo mantri muka pangarso urong kodal ingesti norekino patih haryo sengkun yura dentri gantal pati iyan katone wis pupuk ampas jambulwan prandiri masih e kepareng minongko dadi urang kaning noto yukti kalam bangkit pangaturing projo mumpuni olah kerja ning kaprajan prajan pasuwanan beber kunco mengeraken kolos kajang merdo maringkang sinu noto ngastino nyelenggain keraton ngawonggo ngawonggo Prabu Basukarno ya Raden Suryatmaja. Wong agung mriksa ing ngroko rawuh sigra ngenyang acarane wis kepar ngajajar wonten stinggil Binaturata. Ingkang minangka dadi suwing para kadang pengayoming negara Ngastina. pilih tanding ngalamun to manjing ngayu dawit ing kono kagungan pusaka peparingan jawata sanjoto kunto ingkang minangka sifat kandeling peperangan mengerahkan ujung ngastina pandito suka lima begawan durno Ya Maharsi Kumbayana. Ingkang wis limpat ing pambudi winasis pangoleng rasa mumpuni banta sing kawruh. Sanyatane akeh para ratu-ratu negari tuwin para kawula sanga ing manca praja. Ing sami anglebur tapasta meguru marang Sang Dewi Jawara. kadherakan ing putra angkat Lalindra ing Batu Kencana ing keparang jejuluk Prabu Dewa Kumala Kanti Purwadya bola sawetawis apa dene para kadang kurawa sumrambaing para abdi dalem nara praja nayaka tumenggung mantri bupati wadono panewu demang ora bekal sak pinunggalan apa maneh para abdi dalem jajar tuwin para abdi dalem magangan mlebar pindho jaladri wis tumeka titiwan singkang siwu narsa medhar sabdo ingkang kinau tandani song-song gilap kabayu minggas tinggil binaturoto thank wadya bolo ingin wonton pasir banjawi mustanggap isas mito sangali kongang senggen niro marak sumat urging paswanan saing desuk ringin kurung mepat, berarti kaya gabah den interi umyang gemuruh soran ing por wadya bolo yen to katondro yaya e kanca jajare tondo-tondo masuda saksasa sesoro 人。 pasami kula suwun mawon tuwantu. Oko Prabu ingawonggo, Ingkang rayi ngaturaken prembagi pono kromo koko Prabu. Jagat wisesaning Bathara jagat manik raja diwatri. Nuwun kawanting katedha kalinggo murda sih panakramanipun Nyai ingkang rumentah dhateng ing Roko ingawonggo. upami yayi menika kula sakadan kula werdo ngendikanipun kula cancang kucing men kasampuraken widangan jumawaing pangkon mbetono ra daging kayuan. Nang kosok wangsulipun ingkang roko kula sakadan werdo ngendikanipun yayi kula petelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Nampi pamujinipun Yayi Soho pangestunipun para pinisepuh winantu ing Karaharjanir Sambikala, Yayi Prabu. Kula nuwun syukur binagi sewu pinaringan tata titi tentrem koko prabu rawuh wonten setinggil binaturata kadangipun ingkang raka yayi yayi prabu iki paman paman durna kula ngaturaken perbagi panakarma mboten kesepen sembah patepti kula kunjuk wonten ngandhap padha paman Oh, kalau leco. Ganda berguduk manyar-manyar. Selikor dinaga ngonali pulenga wali aliloko. Pulau tampi kanti bingah mana pulau dini anak Prabu Inggal suka berbagi dumateng pun bapa lan ngaturaken sungkem dumateng yang sepuh sak sampunipun nampi pamujipun Yayi Kadunapa anak Prabu kados pinanggih kalaharja nanggen kula nderek kempal wonten tinggil binaturata lan ugi keparengipun bapa angaturaken pangastuti konjuk ngandhapada mawantu-wantu anak Prabu kula tampi kanthi bingah kapetelaken wonten dudur mesepo sranduning badan kula nak nak niki niki niki Aman Aryo. Aman Sengguni. Kula nuwun wonten paring adawuh anak Prabu ndangu dumateng pun bapa. Saksamunipun prayogi lenggah pramila peken ira manira timbali wonten ngabiyantara katiparan pun. Para kadang duwin sedaya para narapraja ing astina paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa Engetipun eh, ingkang bapa sedaya para kadang boten wonten ing liremaken dawuh timbal dalam samun sumadya suwan wonten ngabiyantara malah kathah para kawula dalem cedak merang siti sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarmar mugi kunjuk wonten ngandhap pepadha anak Prabu kasinggihan sanget petelo yen para kadang kenging kinaraya ruang abad watanga putu ing projo Ang anluhuraken dhateng ingkang putra Panyu kula nuwun niki sapi paring pepanggihan pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang tuwin para kawula kaluhuran dhuti dalem anak prabu mugi tansah angayemana katentremaning para kadang paduka tuwin para kawula aman ploso jenenge Yai Prabu Dewa Kumala semunugo padha kanthi harjo kulon menampi pangestu dalam koko prabu kades mboten kirang setunggal menopo anggen kulo nderek sawan wonten ngabiyantoro kejawi saking menika kepareng ingin rayi ngaturaken pabekti kepareng kunjuk ngandha pepodo koko prabu banget panariman pun gagang nun kepareng kula kundraken wong ngerso paduka koko prabu ing awungku kula nuwun inggih kados pundi Pramila tatkala semanten ingkang rayu dusan gandhik sekembaran ing dinten puniki Koko Prabu kedah kempal wonten setinggil binaturoto. Awit ndadosno kawuningan kedah dusan ing sampun kelampah ingkang rayi nandang wiran. Liri. Awit rikala semanten kadang kula dimas turus sasana inggih badhe kadhaupaken kalian. Kadang putra ing Amarta Denuk Dewi Latri satemah lajeng gagal. Awit saking kawontenanipun Dewi Latri ingkang Megos ing tapakipun mirong jajanipun. ngantos rikala semanten dipun kanyaya dumateng Dimas Durusasana tumindak ing mekaten kadengangan dening para Pandhawa ngantos para kadang pandu mbujung dumateng dimas turus sasana saenggo spriki dereng wonten wangsul Koko Prabu keparenga ingkang rayi minto katerangan katiparan murid prayoginipun Koko Prabu ing awonggo Eng Eng lengram yang kang riyo riwang Candra katawengan ing pias lir katuritan telimu kabiataning ruh

Kulatrimupus ing penggalih bilih istanipun pancen dereng dumugi titi wancinipun latri dados judu dadipun Dimas Dursasana. Tondo buktinipun yen to pancen tresna kaliyan Dimas Dursasana mboten badhe kelampah. Latri ajeng tumindak megos tapaipun mirong jajanipun satemah lajeng gati kagunjak dumateng kadang kula Dimas ing Madukara. Nggih. ingkang mongko ragatipun sampun telas pinten-pinten atus. Kangge ngragati dumateng pun Durusasana sampun pasang tarup agung ingkang langkung genggeng. Wusana mantenipun boten kelampah malah kesah saenggo priki Buya wansul. Langung prayogi sak menika dipun suwunaken prisa wonten resengipun Paman Durna tuwin sedaya para pinisepuh ing kraton Ngastina dhateng pundi anggenipun ngupaya lan menapa sedyanipun Dursasana Kendran tanpa pamit dhateng para kadang Aman Aman Wan-wan-wan paring ada wong, yen miturut saking pamanggipun paman ujung turu sasana menika dhateng pundi murtanipun ah! Oh! leguduk manyar-manyar selikur taun ing aldina gamana gopul ngono menawi saking pamanggipun inggih bapa sekalima mboten badhe mleset dumateng pengangenangan katitik wonten ing kitab kula ingin dipersebataken kitab Ron Stambul. Terang yang sana menikah dipun pitnah kalian poro lari-lari ngamarto kanti dipun sedia ingin estri mana ampun ngantos kawis pun cedok cedok dasaripun dosa sana gagal anginipun polo kromo kalian pun latri Lajeng ngantos ngawontenaken tumindak ingkang boten sae. Lah wonten ngriku menika malah kenging kinarya lantaran anggenipun badhe merwasa yoga kula pun tur sasana. Nggih. Ngaten menika istanipun ampun ngantos kagungan panyukrabawa dhateng para yoga-yoga kula ing amarta rumiyin Kakang Durna awit dereng wonten nyatanipun. Senajan dereng wonten nyatanipun gambaranipun sampun cetha. Bolang nggih. pun cetha. Ingin mejahi sinten? Menapa Werkudara, menapa Janaka, menapa Nekula Sedewa? Wangunipun dipun kroyok. Mitu saking gambaran kula ajur kuandhanipun Dursasana lajeng dipun selong. Hmm. Dipun selong menika dipun sinangling. Waduh. mah ana tembung kok sing werna-werna dipolisi nangling. Ing estanipun aja nganti ngawuningani para kadang Kurawa. Bisa uga keluarga ing Amarta pisan ora ana sing padha mangerti kejaba ing nyingetake Dursasana sing ngerti. Oh. Bola bali ya Janaka. Janaka kenging menapa? Janaka sing tumindak nista bebudene. Sebabipun gonjak gonjak calon pertimbangan itu sasana pun lati kok dadak sebab pripun ngatem nika pun panjen dasar padha karpe utawa padha tresnane si janaka ya tresna karo latri latri ya tresna karo janaka ra saenggo nganti lali kewajibane dasaripun panjen janaka ya duwe aji pembelingan apa meni orang orang kan mergo ke taman pengasian lah terus do banjur kintil. Hmm. Pengasian. Pengasian jaran raup. Ana jaran kok iso raup. Niku sing marai ngintelake si Latri ya. Lajeng murid pun kados pundi Bapak? mitra saking pemanggih kula nggih mboten wonten awonipun malah prayogi janaka dipun upaya utang loro nyoro utang wiran nyaluran mergo ana kedadan rame-rame kaya niku jalaran saka janaka hmm. lajeng sinten ingkang kepareng angupaya kadang kula Dimas Janaka Yoga kula anggere Prabu Dewa Kumala sagah badhe angupaya sagah ambilane dateng anak Prabu Joko Pitana nyirnaken satru ning Kurawa ingin dameling pun para yoga-yoga kula Kurawa Yayi Prabu tak parangi maju anu ngarsanipun gagang Yayi Sidem jroning pasowanan Wadya gung tanpa sabawa Prabban Sang Nalendra Tama Mangu mangun kaunengan oh. Lir wusing duka cipta Sampir budi mandono raras Oh eh, Oh eh. Nun wonten paring pangendika Kakang Prabu Yayi saguh goleki di Majanaga Nutup marang kawiranipun Kakang kebasan tang loro nyaur loro tang wirang nyaur wirang, ingkang rayi mboten badhe celak yen panjen dasaripun Kakang Prabu sampun pitados dhateng ingkang rayi. Yen panjen bisa nyirnake para kadang Pandhawa dianggep iku satru ning Kurawa. Apa panduwune Siadi pun saguh minangkani sepen ing pengajeng-ajeng bab menika Kakang Prabu. Awit gempungipun ingkang rayi dumateng pun Janaka. Setunggaling satriya ingkang lelemiran, Satunggaling yang ingin ical kewajibaning satrio tanpa tanggal jawab dumateng wataking kusuma. Mboten perlu Koko Prabu paring kekucah dhateng Ripaduka. Kula sagah ngintasi damel nyirnaken pun janoko Yen panjen mengkono prayoga saya mongkok pamikiripun gakan meracinan Siadi bakal ngilangake regeting jagat royo kulo nonton niku. tak parengake banjur budal kanthi kadherake para kadang-kadang Kurawa. Bilih Koko Prabu kepareng bidalipun ing rayi mboten perlu mawi kanthi para kadang Kurawa cekap ripaduka piyambak. Kula sagang rencang lebur lampah dalak peningal jajah desa Milangkori tan lego ing raos sing manah kula yen tembung saged Mas Ngudi dumateng pun Janaka Prayoga Yayi. rikala semana derengan tos paripurna nggenyo imbal weton ingkang sinuwun ta marang ing rayi Prabu Dewa Kumara. Werging pasiban jebo yayah munggel sabdaning nalendra kekalih. Katungka pisuwanira utusan sangka ing negara Ngamarta wragil Pandhawa Raden Setiwu. sang noro pati ong kateka aping prawandawa tumando sakyun mangaraso Panono kang kutiwa ora panduluku iki kaya Dimas Dewa ingkang wis ngadhep ana ngarsanipun Kakang. Padha kanthi Raharjo. Kula nuwun nampi pangudal Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa pisuwanipun ingkang rayi. Kejawi saking menika kepareng ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Iya banget panarimanipun Kakang. padha kanthi harjo yayi kula nuwun pangestunipun Koko Prabu ngawuh nggo kados mboten kirang tunggal menapa kejawi saking menika kula kepar ngaturaken pambekti kunjipun teng ngandhap padha ya wis pun kakang tampa tiba padha-padha kejaba sangga iku paran darunani Dimas Dewa Malak sawana nang ngarsanipun kakang sumengko pengawak brojo ndamar sasi Koko Prabu. Sewu kalepatanipun ing rayi mugi pinari ana gunung samudra pasami awet ing rayi sowan tanpa cecala wonten ngarsa dalem Koko Prabu. Ya wis ora dadi apa. Sowan kula ingkang pisan. Ngaturaken pabekti ing angka kalih. Dipun utus dumateng para kadang kula ing Amarta pinanggenah anglarepaken sungkem wonten ngabiyantara. Pak Petel lagi ono duduk kendel podo-podo. Menawi sampun katampi atas daud timbal dan koko Prabu tinanggenah angaturaken kalepatan. Duk rikala semanten. Kang Mas Dursasana gagal anggenipun palakrama kalian yoga kula kepinaan pun Dewi Latri. Awet kegagalan sampun kapengker menika mboten kanthi kanyono-nyono ugi mboten kagambaraken mratinani yen to jawata pancen dereng marangaken ugi mboten kagambaraken mratinani yen to jawata pancen dereng marangaken pun latri dados judul dawuhipun Dursasana Mila ing sanging menika dawuh dan Koko Prabu nyuwunaken pangapunten yen to wonten kedadosan ing mekaten animbulaken sengkeling penggali kejawi nyuwunaken Agung Samudra Pasami. Mbok bilih Koko Prabu menggalih karana sampun angaturi para tamu ingkang boten seketik ora sekedhi ragatipun pramila kuwi paring pangendika ing kanthi terang. Para kadang sagah badhe ngunduraken saking pandangan Koko Prabu ingkang marta mekaten. Sangga pandukanipun Kakang ora ana pengarep-arep bab iku tak kira isih sugih mestina tenimbang ngamarta kejaba iku para kadang pandu ngaturake kaluputan pun kakang anane kejaba mung tak sesuwun marang jawata muga pinae ngono longgar kesinggian koko prabu saksamunipun paripurna ingkang pungkasan duk rikala semanten wonten kedadosan saenggo sepriki Kang Mas Janaka dereng wonten kundur ing Madukara. Mbok bilih Kang Mas Janaka ketelangsuh wonten ing Praja Ngastina. Keparenga ingkang rayi badhe nyuwun preso lan kula suwun supados Kang Mas kula dhiraken sowan ngrasa dalem Koko Prabu. Kene ra ana Janaka. Ewa semriyen panjen Dimas Dewa bakal nyuwun preso bab murcane sudur werdamu becik kowe nyuwuna prisa pamanuju nuwun kasinggihan keparang lajeng kula trindangu paman durna paman kula ngger menika dimas dewa badhe nyuwun prisa kadang kula dimas arjuna ing kendran tanpa taliwara um... durna ina panalingan ira lumajaring latri dinandari sang asta cimeno kapisanan um um sedewa kula paman kowe ngakuake Janaka. Iyi. Mbok bilih Paman Durna sampun uninga. Gandeng Paman Durna menika kagungan pusaka wasiat Sangka Bolong utawi Jitapsara nyengageng panguwasipun. Bukune kari Atak titip reksa dadak aku kondur ana saka iki ana sing tak gawa ning buku Midrengrat. Ewa eh, semene banyak sedewa pitakon bab kuwi. Tunggune ana jabane stingil binatrata mengko bakal tak teliti ana jroning pamikirku. Uyi sendika. Koko Prabu gandeng Paman Durna sampun ngendika mangkat. keparko ingkang layu nang pamit rumiyin medal jawi tenggo keterangan saking paman Sokolimo ora liwat sing praito ngati-ati Koko Prabu ing awunggo kepareng ripadeka nyuwun pamit rumiyin Koko Prabu iya to dimasing praito ngati-ati paring pangendika, Nger? Kadiparan panunipun Dimas Setiwo ingkang nyuwunaken prisa bab kendranipun Arjuna. Oh, gandheng blek manyar-manyar. Pun iki terang tumrating Setiwa ora secara bloko ming batin kula pun duwe pangreta yen niki jandane ngenyek karo Durna. Tata lair goleki Janaka ning batin ke Dursasana ana apa ora ngerti. Nggih. Pun terang niku yen ngenyek kali kula. Nebak dodo tanpa ketara, malah kebenaran. Pedal menika adicuni kula aturi dawuhi sepados tata-tata sedewa niku dirangket. Leboke jaran. Ora pati pati ditoke yen Dursasana ora dibalekke. Ngaten mawon. Kados cocok kain pemanggih kula. Nah, ngaten. Aman, kula nuwun wonten paring adawu lamun ngantos katalepen pekermat manil pitados medal jawi dawaken datang para kadang Kurawa siyaga angepung wakul bemangap Dimas Sedewa enggal karang kita kalebetaken wonten ing pakunjaran iyeng iya. malah saya sungsun timbul pepeteng ing negara Ngastina keparang ingkang bapa nyuwun pamit medal jawi anak prabu ngatos-atos koko prabu ingan manirupi dados angayomi dumateng para kadang mbok pilih wonten gagalipun para kadang badhe ngrangket sedhiwu malah yen to perlu mboten perlu kanthi purawa ing roko piyambak saga bujuk murih kadang kula Dimas Dewa saged kalbetaken wonten paku jaran dimanggaken kula nyuwun pamit nggih. Paman durung atos-atos. Senajan ingkang rayiun pangestu Koko Prabu. Sawetawis badhe nderek ngembat matang ing projo ing medal sak kelebetan telik sandipoyo. Ora liwat sing prayit nang ati-ati Dimas Upayai Prabu Dewa Gumolo. sabdo pandhita ratu. Sabdo pangucapan pandhita ratus ngarani pangan di kain pisan tan kena wali-wali yen to nalendra ngendika pisan rotot yang sanegari. Yaya Tirta kersno kang klibing lancang buya kepareng mebek etrimana arsa kundur kedatun. Tindak mangenengan ginar pepor abdi bedhaya kalamunta sinawang sangka Mandrawa pindha dewa kairing para widodara widodari. manjing kedaton kunduro yayah Ang Anglangkungi probayaksa sri penganti jumangkah koridono pertopo. Yento kacondro gedining gapuro dono pertopo mungsak gunungan anduring kliwet pucang lawan tirisan. ing kinarya adek-adek wesi balitung sira prungusari nyamating gapura pinaryan inten bumi kang gedeni sak kambil katut tabuni manawa dalu pindorina yen rina rebut sorot maring wang pratonggawati ingkang kinartandani siang lan dalu klangenan dalem peksi jiwa-jiwa kekalih yen to rina angupaya buka yen to wengi wangsul wonten papaning tetebeng kanan lawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawarna-warna kang regane gambar bisa anang semakening pandulu pintuning gapura pinaringan gambar jalu kawan wanita kang rinupaka pindho sangbang kumajaya sopatari kumorati yen to pintu pinuju minep kaya manten pinanggihaken yen mengo pindho bidang soang-soangan rengganing pintu kinapit denowo kekalih ingkang winestanan reca gupala reca sing ana watu gupala gandarwa selo kang ginambar buta rikma kawat menik pro untu saloko ilat mas jenggo karno jindoro tulising ngrono ngebut pinaringan marcumbono marcumbali tekse kumbang lanang lan wadon sentaking kor kageting bermoro mabur reca kaya bisa mulya jati jati katemahan mulya. Duk rikala kundur kedaton mancat undak-undakan jrambaki bang jejubinan. Merginge dumugi kedaton sinebaran nilo pekaja nilo cendani sinawuran medhi malilo. Sinampar para bedhaya pating glebyar, pating florot. kapindo kartiko kang sambut pernah singkating tarito kondur dan mingkang sinun sigoro kapapak kang rayi sang patmiworo dewi banuwati Dinandeng astaniro samyo totol ngga jarwo dinarawanan purwo madyo usun wis katampi sinambi amrisani langan ngedaton kami nongko dadyo panglipuring penggalih wujuti ajar serimpi ajar bedoyo ingkang wilangane ora akeh mung kawan lajur sisih manika-nika mawarna-warna gongso menyemangrangin kepok pepinjalan surang gedasi gumer-gumer jroning atur anggen nyemresani sinambi kembul bujana ketingal sekeca yen to dar sinambi amresani langeng gedaton kraos prayogi yen to ngunjuk sinambi mirengaken swaraning para abdi dalem among pradonga kirang kang rilih arampak swara kang anganyutan kang nimbulaken tentreming penggal bermantiya sawenya paripurna ngenya dar enget marang kendraniro kang rai dursasana kejeting penggalih mangu-mangu sang bunginata Para abdi nggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan loro ngestampuraken nggih sami imbal wacana. Putusan para abdi nyawisaken dipun ratus saknalika wong agung gumanti keprabon kapanditan nyarekaken keprabaning Narendra. Nembedar terus manjing sanggar pelanggatan. patapa ingkang wonten ing Banjawi. Rekyono Pati Harya Sengkuni ngawi marang para putra-putra tuwin Prawadya Bala pengawali ngasta nimbulaken kagiyating para kadang Kurawa. Niat sangka ing pasuwanan sami hanya keti marang Hyang Sang Nindya Mantri sinawang sangka Mandrawa pating bleber kaya gabah dinten. badin derek nungsung pawarto wonten dau kados puni man ingeng putra bono keling badin nungsung warto paman nungsung warto paman sekuri bisa berarti kulo gijela cedu to man Dawai pun kokop lah bujoko pitono paman paman menika para kadang-kadang kurawa sampun sami sowan paman ing Agi kados ngaten menika yen pinuju sowan ngaten menika ketingal pun ngremenaken ngaten. Wis jungkatan kabeh. Nganggo celana panjang kabeh. Jakete anyar kabeh. Dan iki sing ajeni Bulisrawana. nyangklong tas lenggawa wungkusan limo <laughs> gimon ya syukur aku kelambini anyara dinggu tenggeriyo mawon man aku kau ini nganggi tumbasan yang gaman ini orang disekseni karo bojo orang lego ayo karo Tirtanata nganggo jaket heme dibledhekake. Ragi sesak niki man. Niku anggar nampa ganjaran prodo dicakke ngoten niku teng pikir seneng. Seneng. Beda karo Durma Gati niku anggar lunglap. Alah duit gatel udah. Mboten nyopo-nyopo man. Nika Durma Katine sing brengose gentameng. Nika napa nyekal duit mboten nyekal. Ya syah. Ora ana gunane nyekal duit niku man. Pokoke anggere teng walung sate pun seneng ra jamak-jamak. wong kok sing diujuk kok mung kamurkane. Lek sing ngangge jaket kuning nika. Kartomarmo. Nek nganggo angguk ki ora dicocokake karo kulit. Werna-werna wae tak rasake. Lek sing dhuwur nika. Ni sing dhuwur niku arak kang rayi Bomo Wikata sing sing anyar celanane. Lah lemo. Lemo ingkang anu katoke anyar klawu. Nggih. Dur gempoh. Anika pun lekas nyicil metu. sebab ini korak duwe loro beser. dilo dilo ki lunga, dilo dilo lunga. Walah. Ya. Paman jengku nek ngelelek lombong aku ya wiya Wilno-wilno wae ya. Eh, Durma Gati, pripun Mas? Nyilih dite 500. Ngenyak. Melah cekel-cekel ditakoni. Kayak jajalek karo kancang padha mompyor. Gedhe cilik nom tuwa. Kok ngono kuwi piye rasane atimu? Hmm. Ya kepengin biasa. Wong kok senengane cok nguja kesenengan ngerti. paringi ganjaran iki terus tanpa nganggo ngitung-ngitung. Lah lah. kancane tumpakane we apik-apik ya ming mlaku. Kula niki jane ajeng tuku tumpak sing apik nggih sagene kudu nekek bapak. <laughs> Bapakne kok dincem-mincem. Sumurpa ya nggir kabeh wae ora tak wiji-wiji. aduh tak cerake tak tak praketake senadyan aku durung paring keterangan nanging jeneng para kabeh padha uninga yen wektu iku dursasana lunga Iki man apa ana sing padha ngerti karo lungae dursasana Nek adat sing pun dursasana niku anggen pun kecah ngoten niku nek pamite ngoten ajeng tenggene plunane ngoten <laughs> Nek ora ngerti mbuka lepe ya kepiye ngono kula kula kula kula ya mbak ora do kae uang. Sok karo dul solo. Ah <laughs> dek winganane nggih ngoten niku kok Mas. Guyub nika mulane kula pangling dembe niku kok. dengarin temen kok jambulan dosa sono. Seploke tilik punane kok ganti slengat. Terus malah ngonekke dursasana ganti srengat. Pancen nggih kok man. Sakniki aja metitut ngoten lho, Mas. Ayo karang wong ki ora ana yen resikan, ha tenimbang bule Srawa kok ming mangan. Aduh sarang-arang. <laughs> Nek nyuwara wangsulan terdas nyanggere sendekem. Ora metu-metu saka njero gedhong gupit mandra. <laughs> Kula niki ana becik berluput blak-blakan kok, Man. Ayo. iya. Mboten tau dadak anggotet, tingali-ali ting grundel niku mboten seneng. Terang-terangan mboten, Man. Ha <laughs> Aku tak iso apa wae kok tak lumpuk <laughs> Ayo maneman to man. Ayo. Ah, Sak lungane Dursasana penganggepe Kakang Durna sing mateni para satriya Pandhawa. Nanging bareng tak teliti kaya dene meh rada mirip karo kahanan karana wektu iki mau. sedewa sowan ingin perlu nyiwun prisa menyang endi lungane Janaka. Monggo terang antrane Dursasana karo Janaka kang tatkala semana klera-kleru ngenani bab dhaupe Dursasana karo Latri gagal. Ayo sing jebak triya Dursasana niku. Kowe di bojo nek menawa temen dadak ora begal Latri baleng. Ambo sing sabal ngono. Tiru ni kaya kula titik ni man. Ayo ah, nek kowe ngono wong luwesan. Ora ana sing tiru karo Durma Gati iki ora. Ora ana sing tiru karo Durma Gati iki ora. Watake le crongoh. <laughs> Woi, lah mangune ke wong sing udah-udah. mong kaya elek wong kaya ngono ku tak kandha. Ha iki Sedewa banjur bakal diperpeki marang Raka Mangger dipati Patikerna. Sing isine supaya Sedewa dicekel dirangket kalebokke ana ing pakunjaran. Ing pengangkah ora pati-pati diculke yen durung ana keterangan menyang endi lelungane Dursasana. Wih la la la. He, he, he. yen ngatel prayogi saniki sedewa mau ditelikung tangane yen perlu pun pencuri mau Mas. Aja banjur dikani kaya dhisik. Mengko mundhak cupet rembugi lu dhisik tak perpekani yen pancen Dimas diwarakan kena tak prenggake becik budi sembadani bonggo dirampungi tak pasrahke marang para kadang kadang Kurawa. sedigo sedigo, sedigo Siaga gegaman piranti perang aja nganti nguciwani ya, Guys. sedigo Mas, sedigo Mas. penuwunipun anak Prabu sampun kulaturaken dhateng yoga kula angger nata ngestina. Sampun dipun penggalih lan sanget anggenipun pitados dhateng panjenengan. Kudu bisa mbrasta lakuning Durangkara. Wonten tembang menika kedah dipun cocokaken. Kudu bisa mbrasta lakuning Durangkara lho. paman durung mekat menika sampun cocok kalian pemanggi kula jalaran ing pengangkat kula mboten niat badi mejahi para pendhawa kula mboten badi ngancam sirnanipun Janaka namun kula kepingin badi mangertos kepiye tanggung jawab kesumo kepiye tanggung jawab satrio yen cara mekaten menika ateges ical kewajibaning satrio ilang tanggung jawab ing kesumo. Bener, bener, bener. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Koko Prabu dirga muka kula tasi. Prisa yen to dal sak mangki ingkang rayi. Kapitados dhateng Koko Prabu Joko Pitana tinanggenah ngupaya Raden Janaka ingin cocok kan idam-idamanipun ingkang Rayi Dasatru. Nggih. amun ngantos warso, sedaya para wadyabala lajeng pinarya dawuh padhetut muri lampah kula. Iyi, ngis ta ngawu ya. Prayogi dinten menika pun anak Prabu ambuktaken kados pundi kawontranipun Kurawa anggen penyepeng Sedewa lan Kurumiyin. Yen Sedewa menika sampun saged kecepeng menika mangke sawke mola. Panjenengan ngupaya Raden Janaka. Dari prayogi paman monggo kula dherekaken. Thank you. sang kaprabaning satriya waduh tak terake tak tak raketake duk rikala semau tak percaya tunggu nang jabaning tinggil sawise aku masrake keluputan ing para kadang pandhawa duk rikala gagali kakang dursasana palakrama lri banjur nyuwun keterangan mbok menawa Kang Mas Janaka lenggah ana kraton Ngastina nangis sawise Koko Prabu ngendikane supaya aku nyuwun pirsa karo Paman Durna. Kang kaya mengkono mau kanthi polatan kang benih pawan adat ingkang wis terang yen pasuryane Koko Prabu Yayah Mengkuduka tumrap mrisani marang aku kaya dene mrisani singgat betatu. Sauger sampun nindakaken kewajiban kula kinten boten menapa-menapa yen namung sengkelipun Wa Prabu ing Astina. Mengkono. Sak lajengipun menapa sampun nampi keterangan saking Eyang Durna murtanipun Paman Madukara. Aku supaya tunggu nang jaban istinggil Binaturata, Ndri. Mula kowe bocah loro adoh tak cerakit, tak tak raketake. Yen pancen bisa paring keterangan ora mung Kang Mas Werkudara, ora mung Kang Mas Janaka sing anggap yen Durna kuwi guru. Aku uga nganggep yen kuwi uga guruku, Ndri. nanging upama to mangkene iki para kurawa mule bakal gawe kacintang kaku mongso bodho tak pasrahke Gatotkaca karo Antarja kang minangka kanggo sifat kandelku lumaku nuwun kasinggihan Mbok bilih wonten menapa-menapa paman boten perlu tumandang ing putra ing sagah mandikan kula piyambak ing sagah badhe mandikan peperangan mengkono kula wis rada sing dan sartara tak petukne sapa kang merpeki marang aku bakal paling keterangan. Nun kasinggian kaluhuran paman. jajaniro jajaniro aturaken pabekti kok Prabu iya Dimas Sediwo tak terima Namo ingkang rayi badhe nyuwun prisa menapa wigatosipun Kakang Prabu Merpati dhateng ing rayi. Yayi. Gandeng swasana Gustina wektu iki peteng. Awit kang nimbulake pepeteng ora ana liya kejaba mung lungane Dursasana. Ing kono ana Pandhawa, ana Panyakrabawa. Menawa iku saka pirantining por kadang pandowo inge kagunake kinaryo ngilangake sipate durusosono murih prayugane ojo nganti ono pandak wo marang dimas sediwo ayo tak jak bali bebarengan marang pun kakang onong ing awonggo awon yang dimas kerso derek pun kakang bakal kalis ing beboyo ora bakal dadi ancaman ing purowo lho mangke wingi to Kak Koko Prabu. Kula mboten badhe kawratan derek kundur pun ngersanipun Koko Prabu ngawong nggo. Namung kemawon sowan kula wonten ngestira menika ingin pokok namung badhe nyuwun prisa dateng pundi murtanipun Kang Mas Arjuna. Lah ana kono kuwi pandak waning Kurawa. Tata lair di Mas Dewa nyuwun prisa bab iku nanging mungguing batin mung bakal mbuktekake kahanane Dursasana. Sasana. yen nganti iki mengko Dimas ora manut mitut marang pun Kakang ora kena takjum kanthi krane becik. Pun Kakang kesipatan dening para Kurawa yen ora tegel kalau Dimas Dewa dianggep pun Kakang kurang tanggung jawabe. Mula manuta wae marang pun Kakang. Yen mekaten kersanipun Koko Prabu. Kula badhe nderek saking Gauti balipun koko Prabu Karno yang nyoto-nyoto ingin raya menika sampun rumah kelindih montering peperangan larak tenang uh... Rindu mawur katon lersang mangawur-awur tinon tengaraning prajurit gong maguru gong so. Uh... karo Gege Pati lah kok malah nantang karo Kadang Werdo. Wani marang pun Kakang aja takon desa candak sabdi perbatan dadi loro kuandam. Kula ladosi sakresanipun Kakang Prabu karo aja mlayu dewa. mboten nginten di mas Dewa menika ketingalipun lari mboten spira cukat rincang trengginas awas tumrampil banting cek cek sebit cek cek sebit ngantos ngerkaos kula paman wah panjang nggih kepara nyata sak menika ampun ngantos namung dipun lakan ngasta pusaka upami wonten raja pejabat paman sengkuri tanggal jawab bolo tanggal jawab piye ngaten? Kula badhe badhe madhe malih nimanggaken nggih kula botohi saking tepian. Sedhiwa lagem semingkir ketundung pusaka kala dite bisa kesenggol ilang nyawamu. pun ngato duwung kok sajake pun ngobeng-ngobeng. Aman. Mboten wonten ginanipun. Kula nyepeng curiga sedewa kula tubruk lipet endanipun sareng dumugining ndata pun nyepeng duwung. Yen mboten klentu malah menika ingin kagungan kadang kula Dimas Arjuna awit mitos saking dapuripun kala nadah. Oh, nggih. Tadah kala. Kala nadah kok tadah kala. Duwung kula kala dite semer kala nadah terus nyeneng kula ngejak wangsul. Aduh, yung yung. Gus pundi nggih? Kula trima mopo kemen paman? Nyemanggaken eh bocang Tino Tirtanata marmo. dur gempa medal ora dene sing dhewe dur gempa kok meta metu meta metu napa ngono Nyemaga man nyekel gegaman iki sedewa dipethuk dirangketke tangane kaya gelem dikunjara mangke kok sak ngrangket tangi dewa thank Música kaping gedeng waja manglung janggani roli nepasan napasoh bakal samar gatut kocoy iyo siwo tirtonoto aku ngemban daus supaya ngerangket tangane setiwo semingkir gatut kocoy tak bandani tangan ora susah tanding karo paman setiwo gatut kocoy musuhmu wadal bayi bisa lewati nantang karo untuk ditakon bisa tebak lakon bodol danamu pancat kudamu jebol Oh! Waduh paman, lu kenang apa Tirta Nata? Burung rampung kok andang leren. Sampun sakit paman sirah kula. Diatut kota panjen karo wong tuwa nekat wae sirah nggo dolanan. Nyekel gegaman le. kamane dicekel ora iso mateni gatut kaca kene jagat ih ngistaken dawuh aja takon dosa giatut kaca kentes pecah silamu padha pancen lemerangke elek. Lemerangke kepipi le kerengan Le perang kok lemerangke. Tak kok sing dinteng kok menggon kene terus nganti adur ramah kaya mati aku sirah kula man boten kiat. Aku dadamu kok melempung. Disongkol godo aduh aku malah kaya wong gawa kates saking bantri penyongkolipun tak enggo ngantos melentung kados ngaten ora karu-karuan eh bulis srawa la la la la la la guyu kok ora rene-rene alah memangan <laughs> Mboten jawab napa, Mas? Godhonge diguwang sikik. Karo bocah-bocah kruwa didhawuhi siaga tata-tata kerik lampit gatut kaca petuk. Eh, kanca Mas Wario, ayo. ayo, ayo. sing ketok. Iya siwa boleh trowo ora sah tanding karo adiku Gatotkaca. Antarja tandingmu. Waduh. Wisane ambune mawa gas. Apa meneh tamake apa ora terus cekset. Kowe kena iman lunga kene Antarja. Setiwa tak bandane ora sa tanding paman Setiwa. <laughs> Eh, pokoke aku nek mung saka buayi bayi wis sepele tak kandhani. Nang tanding karo wong ngono wis ora bakal gumun. Gatut kaca tangan tengen Antarjo tangan kepruk kepruke dadi siji rampung ya sembur nggodhok awak. Oi! <laughs> Oh, waduh matiak, waduh matiak, aku do ngamuk katut kocok ngamuk ontor do ngamuk ora karu-karuan bocah pirang-pirang podo melayu kapi andem salang tunjang rebut jucung bule serowo yos maju adat su adate suwe kok yo Ming agek tantem iki Gatut Kotoro Antarjo kok mangan meneh. Ah wong kok bungah siksa kok. Ming memangan wae. Monggo yen mangan wis delok nek kantek resik. Ah rezeki kok mana Iki kanca mundur-mundur nek ora tak aturake Kakang Durna. Ora bakal kelakon ana ing bisa ngrampungi gawe kejaba jagone Kakang Durna. Prabu Dewa Kumala ing kudu bisa ngentasi karyane. Kakang Durna Kurawa mboten wonten ing saged tumpang jayanipun mengsah kalian Gatut Kaca Twin Antarjo Kula sumanggaken ngersanipun Kakang Durna kados pundi Gatut Kaca Antarjo sedewa saged dipun kisah saking negari Ngastina sampun boten perlu pun cepeng awet yang dipun cepeng setunggal temtu ingin kalih bodo kalan Ger, kula paman. Kersanipun adiculi sampun kabiyantu para yoga-yoga kula Kurawa. Senajan tos dewa dipun cepeng boten saged waton kendran saking papan mriki kemawon. Isangking pengangkah kula panjenengan mekaten. Mboten wonten ginanipun nganiaya dumateng pun sedewa. Prayogi kula singkirne kemawon saking negari Ngastina. Nah, ra ngaten sampun cocok kaliyan pemanggi kula. yen ngaten kula sumanggake nanggir Prabu Sekecala nggah mangke kula bari tumandang ajurit Thank you. sandanging perang sang senopati maguting ayudya kiyo mandi pusakane roh sapori kala semana ingkang wus magut ing peperangan Prabu Dewa Kumala mresani para putra Pandhawa yayah mresani singgat betatung Ya matek marang Dewi Mujijat tanpa kanyono-nyono wis katarima ngenya asidikara jawata marangaken tanpa sangkan ana samirana ing langkung ageng nempuh Raden Gatutkaca Raden Antarja apa dene Raden Sudewa. Kon paling sangka ing peperangan dumawah ing kukuban Kraton Ngendraprasta. Gatutkaca Antarja tuwin sediwa sampun katempuh daya pangaribawanipun ingkang putra satemah ical kula kedhepaken. Lah, syukur, syukur. Sedewa Gatutkaca Antarja Kuntal. Iki, Paman. Pripun iki? Lah, bejo kemayangan sinung ora kangelan. Lah wong wis ning karep muni syukur ngono apa-apa dah tak eleh. Tegesipun menika kok dengaren ngat. Gadut kok contor kok ketaman. Daya kaya ngono kok iso kontal. Kanthi udan menika terang sampun boten wonten bebaya ing kraton Ngastina. lajeng kados pundi amri prayogin pun anak prabu menapa kedah wonten ing nderaken menapa cekap lumaksana piyambak paman para kadang kula purwa pinaring dawuh padus njagi negari istina kemawon nek nek iki ingkang badhe ngupaya janaka kula piyambak oh yes ngestaken dawuh nggih poko prabu wonten pengendika yayi kula nyuwun senjata pitulung Koko Prabu supados tut wuri lampah kula tebih dipun caketana yen caketi nebih ana. Lah iya to Prabu. Mbok menawi wonten ing mergi pinanggih satra ing kekasih Janaka menika ing kula upaya. Kula suwun kali sangat, dipun arestan tanganipun kahadepna wonten ngajengan kula. Kula piyambak gentos badhe miraken tumindakipun Janaka ing analisis saking paugraning kesumo. Wis aku tau Yai. Kepareng nyuwun pamit bidal nutup pamarisan ngatos atos kula nyuwun pangestu paman. Oh nggih nggih nggih ngatos atos nggih kula ndherekaken kaluhuran. sandang walikat gudek wak simbara cocok adoh karo aku, Gok. Iki. Panjen kula ing pengangka badhe miyambak mawon. Mboten badhe gabung kalian rencang-rencang. Sababe wase ajeng teng kendaraan mawon. <laughs> TKT mangkian tindak nandi dia terus katut. Monggo mboten wonten sing kula kandhani kejaba mung kanca kula jane kula duwe karep. Engko anger iki mengko gawa lunga aku katut. Kalegan karepku ngaten. Nah, jebulane ora lunga-lunga. Aku kula medak saking montor karo Dilung. Jane kula jeng pisah kalih Dilung. kok ndak ke Ya lekas meneh. ini jangan tenan ya niki wau pancen jan sak watan kita togok wau pisah kali kula. Ane nyatane tok tinggal turu aku ora oleh keuntungan. Ayo, ya, kowe jajali. Iso nglibeng wong-wong. Asal ngamuk ya mencok dadi wong apus-apus kok kan nglimpekke aku turu. Awite napa-apa kowe dadi pengaruh elek pengecut dunia ora wis. Dadi aku saiki dadi wong popo sedro ulam ndoro. Ora pepayon mergo saka wandamu. Wis muni ora ngono. Aja ora kok arane. Wong saka aku ya dakoke saka aku. Angger sing elek-elek ki saka togok. Sing apik-apik saka aku tutupi. Demi asli. Kowe kok ning sing oka-oka cani ya kok wangi sulang. Kuwi bapopo nah, anu dagangan. Ambilung niku senengane tok gawe cilakane awak kula nutupi pasaran. Kowe melu karaku, Gob, badhe tindak dateng pundi? Ana kukuban negara Ngamarta goleki sing jenenge Janaka. Oh. Ayo lu melu. Ya, ayo. Nura dememeng wae, sak polah-polahku kowe kudu manut syukur nek kowe gelem dadi dolopku. kanggo sapa-sapa tok pengaruh. Ayo gemang mesake rombongane kaya. Kowe jajari nek kabeh kok jiakete anyarane rupamane. Yo sing sekonggonmu dijejer. <laughs> Ra ketok elek. Ane ora ulet. Ora. kek kon bandingke arek mamesake to wis mongko kae sing tok nai kae upama ta ni, klambi anyar gagah. Lha kuwi rembug kae kowe ora ana bareng kowe ana malah dhewe cak iki tak jak rembugan mlengos. Angger tak jak rembugan yuk gemang monggo janjane kae mayar dhewe lho kae. Ora ngerti tulis sih. E. Wong kok seneng kok mengar goroh wae. mlebu nang Sutradra kuwi wis apal karo wujude Janaka kok nggih. Yen ketemu Janaka tuduhna bakal tak bondo tanen aturake ngersani Yayi Prabu Dewa Kumara. Lak dosane pun kados pundi wis ora perlu kowe ngerti sipate mung pono kawan aku ngalor melu ngalor aku ngidul tut ke ngidul. Nggih. Ayo lung dereke Gustimu ngalor melu ngalor ngidul melu ngidul. goleki satriya sing jenenge Janaka. Temune dikapake cilik adibondo gedhe adipateni. Nek nggon kok ngono ki mbok serasa melu wae Kang ora urung bakal dadi wong elek arepa kowe apik apa ngapa anggar ngetutke wong elek katut dosamu. Aga piye meneh wong panjenengan iki sing kudu tak taktutke. Monggo kula dherekan sinu kecandak Janaka takon dosa taleni tanganmu. caro bibaring para Kurawa kang sami pacak baris. Duk rikala semana Prabu diwa Kumala nglajengaken saksana sakwusnya angunduraken bebaya. Dening manah arsa ngupaya marang Raden Janaka tanpa kanca tanpa kantin rajang tepasing wana griting ancala pas wiyadadi. dadi. minggah sengkan-sengkan albambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Sawenya tumekeng puncang ukir sore wis manjing bantala kawontenan peteng dedet liwuran. Prandini datan kersa kandhek nggenya lumiyak. Tumurun ing jurang cuwin lusup wana perjaten. Mespadaken marang kumendanging kuntul kang anglayan mracinani kalamunta sumedya angupaya papan senajan tentu supono perjaten datang ngitung pringgo bayi margi kacian kang den ulati tumong yang gono mendung kang atkaton angan danu tan keguh marang prakewu setindak nulai sejangka mangu awet raning jagat kawus peteng dedet lirawan kan kinarya pepadang saksun omong kumlaping lidah kulawan tadit ing aminangka kanggo cecolok ing margi pungun-pungun tiasira Prabu Dewa Kumala oh sini gegenti kang winarsita nenggih kang kinarya sinambeting cinarita mung adeging Prajandrawati kang kinarya sesambunganing carita bebasan tunggal kandhane siji critane Wong agung kang menuju lenggah nampi piswanira ingkang rayi Raden Nakula Kasebo ingkang putra Raden Sambatun Raden Setyaki sumrambaing para wadya bala kang rikala semana mandhegani paswanan Rekyana Patih Udawa lenggah dalem ingkang sinuwun prisa ingkang rai marak sowan pungun-pungun yasiro yen to kacandra yayah kapireng swaraning gong solo nonto, inggih kang kinari sinambeting cinarita ing ajeng wus kacarios yen to punika warnanira ing kraton Dwarawati ya kraton Dwaraka kondange yen to kraton Dwarawati papan pangleburing ing angkara pangruwating laku durjana sanyatane akeh para ratu tuwin para raja mancanegari kang sewu teluk tanpa karana ginebaging pancakara Angudi marang saping Malindra Binatara katarita dosa namane ratu dosa wilangan 10 nama werdini kekasih wonang den ucapno ingkang sinuwun jejuluk Prabu Sri Bhatara Kresna ya Prabu Ali Murti sasra sumpena ya Prabu Padmanabaya Sang danar Danardana wis kepareng ngrasuk keprabon mengkraken para abdi bedaya ingkang sami ngampil upacaraning paswanan ana nggih kang keparengayun putra parang Garuda Raden Samba Yuraden wis nubrata Sumungkeming pasuwanan suku Jojo teken janggut ngapuran sangastaniro rikala semana anglarapaken piswanira utusan sangga ing kraton Ngamarta satriya ing sawut jajar Raden Nakula Sinawang sangga mandruwur pepe rupepe yayah soto manggi kromo Raden kula mangkraken Sentana Ndurawati Satrenggar Buruci Raden Setyati Raden Singa Mulang Jaya Panapisan pisanin dia mantri muka pangarso rekyono pati udo ngatur pasik baning porwat dia sirping pasiban kawijil pangandika enoto keparang luci talindriyo budi pawaleksana paring dono anggen jar saben ning singgi tatan aurat ora sinangling wawasan ingsun kaya iki kadangipun kakang Dimas Nakula ingkang wis ana paswanan sawise prayoga piswan sira padha kanthi harjoyani nuwun kula tampi tangan kekalih pangandika dalem Kakang Prabu ing rumentah dumateng ingkang rayi Nampi pangitu dalem kados mboten kirang setunggal menapa nggen kula suwun ngabiyantara. Kejawi saking menika ingin rai ngaturaken pangbekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu Koko Prabu. Ingsun tampa tang loro lumuntring pangstuti tinggal tampan ana. Dhat kacancang kucing weni mugi mesepa sranduning badan. sombo pun wonten paring adawu becik jeneng sira enggal ngatur sungkem marang pamane ro ingkang nembe sowan kula nuwun ngestaken dawuh timbandan kanjeng rama diwaji kula ngaturaken pangabekti paman iya ya ngger sombo tak ngaturake sungkem ana ngarep anakku pangestuku tampan ana pun kula pundi wonten mestaka inging rai ngaturaken sembah pangabekti Kang Mas Nakulo. Iya dimasen caki tak tompo. Senajan ingkang abdi ngaturaken perbagi Ponokromo Raden, iya ya Kakang Udawa banget panarimaku. Kakang kepatian kula nuwun wonten paringan dawuh sinuwun kabeh para kawula kang ana pasuwaran pinaringa dawuh sirep sakwetara ingsun bakal ndangu marang piswane kadang ingsun Dimas Nakulo nun ngistaken dawuh timbal dalem sawise prayoga piswan surono ngarsane ingsun yayi mrata gagi sira matura awit piswan ira katon anyolawadi katitik mileting narpada kang mbuyaken ndak Agemani tanpa tumata sigro pengawak brojo ndamar sasi nun keparengmu njatuh rasa dalem koko prabu sewu kalepatanipun ing rayi mugi paringono agung samudra pasami iya ora dadi apa Bismanipun ingkang rais pisan ngaturaken pabekti angka kalih Dipunutus para kadang kula nyamarta tinanggenah amlajaraken oneng wonten ngarsa dalem koko prabu banget panarimanipun kakang tak petelangku nung dodo kendelo podo podo menawi sampun katampi mboten wonten malih pisuan kula ngaturaken raja duta penglawung duta sing ngarani utusan penglawung pepati ana raja pati apa duk rikala semanten kedadosan ing kraton ngamarta kakang dursasana gagal anggen pun palakrama kaliyan yoga kula pun dinuk Dewi Latri. Awis saking pakartinipun Kang Mas Arjuna ingkang kirang prayogi satemah Kang Mas ngantos kabujung para garwa. Kedadosan ingkang nimbulaken kekesing para kadang. Dinten menika ngantos Kang Mas Arjuna mboten kondur wonten ing Madukara mboten sowan resa dalem Kakawrabu. saking puteking para sepuh tuwin para kadang ripaduka kula ing ati nanggenah marak swanun ngabiyantara nyun prisa wonten ngarsa dalem Kakang Prabu lajeng dateng pundi kendhanipun Kang Mas Arjuna lan wonten pundi cumandhaipun Kakang Prabu Yai Marata coba ingsun niti priksa nang kaca paisan senadyan topin teroko sifat ing ngatasé jalmo kang kemitah nomor gampang kalimput bisa kena lali. Teri sawisipun kakang buktekke ana kaca paisan kepiye dawing jawata ingkang wis pinaringake marang pun kakang yai pun kaluhuran koko prabu Kresna sinayeng manggelung mangruk mining sang cakra baskara kumiteraning astane ngastane kono doaning telenging pertapan gua pancat nyono binetik winejang mring sang padmanaba Dimas Janoko anggone murca. Sumedya angilangi keluputan. Nyirnake marang dedusane kosok baline. Upama to Dimas Janoko bisa timbul keluputan lan dosane kudu nganggo srana dilakoni tapa cintraka. Koko Prabu. Yen mekaten sampun terang bas sanget. Menapa kinten-kinten saged pepanggihan kalian para kadang upama to bisa ketemu malah di Mas Janaka bakal tak tundung gelem nglakoni popo cintraka kaya dene lakon ingkang nembe padha dialami. Tri. Murih tentreming penggalih Kula suwun Koko Prabu Sumadyo tata tata suami kula dherekaken tedhak wonten ing kraton Ngamarta. Ampun ngantos dados pengarso arsanipun para kadang. Iya prayoga yayi. Sombo wonten paring adan. Jeneng sira tak parengake tunggu praja. Kula nuwun ngestaken dawuh kejawisake menika nyuwun tambahing pangestu murih negari dalem manggih tata titi tentrem. mengkono Wisnu Broto. Kakang Udawa, dari wonten paring adamu. Embanono putramu Sombo. Murih bisa tentrem aja tumpang suh pangaturing negara. Iki dateng sedika. Dimas Setyaki sumadyo tata-tata bebarengan marang rakamu Nakulo. Ayu pun kakang didheraki ngestoaken dawuh Koko Prabu. Suwawi kula dheraken Koko Prabu. sang setyaki manjing oi ngayudo Gelar kler kang sapetu urang mawasang pancat nyono si Arjuna ingkang wis dilakon. Kebak ing kalukutan gedhe dosane kurang bejo bakal dadi tulodo sing ora becik. Mula mitruska dawuh Jawata kaya ingkang wis pun kakang paringake dawuh marang jeneng Sira Skarone iki mau ilang keluputane Arjuna kudu gelem nglakoni papa cintraka mekaten kok. nakula nuwun wonten dawuh amrih rancaking lumiat pun kakang lan siadi ayo bebarengan ngambah juman jumantara supaya dimasetyaki tut wuri sangka ing padaratan nun kaluhuran koko prabu ing rai kantun derek kersa dalu aduh cerak ana cerak dono lakunipun kakang yai nun dados ndika koko prabu yaniku garwaniro Setyaki mondro atmojo Rikala Semana Raden Setyaki amrisane kang roko kekalih ingkang wis ngamban jumantara nglusup soroting surya nrajang mega malang watak raden setyaki satriya ingkang sukat trincing trengginas trajang saknalika jumangkas sangka ing palgan anungka ingkang roko lumaris manjing wana kesit pindho tatit Lumia Toradana esse aqui. Kukuban bumi ngendi kok yen mboten klentu menika sampun Dumgi wonten ing kukuban bumi Ndhuwurwati ngati-ati lho teng mriki satriyane pinter-pinter tur waspada waspada panjenengan kudu sing bisa samun sing isa samudana nggih manggu kalih togok nyawet togok niku kebacut kerep teng ngriki niki kuwirangan Bapak-bapak anggen niku wau barang elek dakokke apik Yen pisang pindho ngoten ngedo dadi pun bola-bali yur ora patek gaget Ora gaget ki ora kok ora genah omong-omong ngam. Lho ning nyatane ngono kok. Mulane kowe iki wong pengalaman nglusuk daerah kene iki aja dipadha karo daerah nggone dhewe ngono. Daerah kene iki ora kena dabusi teks iki sing rosinil karo rais ngerti. Wong kaya dungkrak. ngololo wong sak kepenake dhewe ora. Wi ana wong kok padake dongkrak. Gregeten tak dongkrak engko. Pak Idok malah. Monggo, Nun, ana wong liwat, Ngatos-atos bakal tak petuake sopo iki? thank you bentar kacandra sang asurang gong karo mangsa ngeronang pawungan metuki karaku sapa jenengmu yen kowe takon karo aku iki sentana durawati sencati kowe ngaku sapa asal mula bukane aku saka ing kraton narawangunan inggih metu iki manunggal dadi siji ana ngersane kadangku Yayi Prabu Dewa Kumul ing Batu Kencana. Dirgomu kok. Arep mlaku menyang endi kaya temen nggonmu Saksono. Ora tetek kali-kali sediaku bakal nglebur lakun jalak peningal jajah desa Milangkori. Gul satrio sing jenenge Janoko. sing jenenge Janoko. Yen Janoko bisa ketemu cilik tak rangket tangane gedhe bakal tak tugel lho. Yen kowe kena tak pringgake becik saki malah tanganmu ulung nomrene kabeh tak talenane. awet terang yen kowe bakal dadi telik sandipaya bakal dadi kliliping para kadangku Pandhawa. Lho Apa Apane kalau wong Amarta dudu sanak dudu kadang ono patine melu kelangan keparat ra patut. Gedhemu mung sekepot dedekmu sekilan nantang pekoro ungal dia jauh kawan jebul kamu pecah diramu. Apa kore ini? Malah turu ya. Eh. Wah, sekian. Yes. Wawar wong omah. Tora sing ora-ora. Aku ra wis kandha to nek melek aja wengi-wengi sesuk ndak Tenang apa kok kowe kok ora ngguguk karo lekku omong. Watukmu kuwi. Karang golek asil e. Kaya ngene iki rasane wong mubeng, carane kepiye murih bisane bisa cukup ah lambemu kurang memrel ya. aku jane pun iso glenter. Pengaruh-pengaruh elek. Pripun iku wau sinuwun? Aku ketemu karo satria sing jenenge Sencaki. Pripun? Ketemu karo sing jenenge Sencaki aku ditakoni ngaku yen arep mateni Janaka. sampeyan iya Enggoyo nyelo-nyelo temen wong arep mateni wong kok takoni kok ya nglunyu magenah sencake niku ipene kok ya ipene Janaka. Lah iya sampean kepripun oh. Tanpa nganggo dipikir dhisik. Mah aku dibondo tanganku gok. Ha ah, niku najeng kepenak awak sampean ora dipolos saniki wong manut bondo sencake. Wah dene arep mateni wong anyar nyolong takoni wong glunyum wae. Ngimbu-imbu pikiran. Dadian iki mbok isih diomongake sing kira-kira iki ana asile ngono. Mengkerengan wae sing diomongake ora. Sencaki bakal tak tandingi awit saka wawasaku gedhe aku dhuwur aku. Aja gedhean iku sampean gedebus. Nek mlaku e rengkak-rengkak kaya tinding perjurit. Sing dipamerke le godhek kok simbar jojo. Ternyata e manjing peperangan musuh kok sencake agak dipenreng wis celingus-celingus. Nono wong wedok eh. banjur sih, yang guyu tutupi mana jauh ketara. Wah, kowe ku malah elek suaramu. nisin ke aku bakal tak pamani anteping tanganku. Kuat nampani tanganmu sencake pinjuling menungso. aku tak podo togo nun aku menang syukur binagi sewu sencak jom ijen kerubutan dengan hatimu kowe sumbar girang kumuyo jod takon duso pangwasan yang pusakaku godo sikuning rampung nyawamu dijogai ke dibanting aku nibo anggo dibanting nibo. nek togong nek jogetke godho ya kaya nek nyekel geblek kan. tak gentung telep. Walah. Oh, ngono do omong-omongake ora. Niki mangyen sampean ora mundur cilaka lho musuh karo sencaki tenan. mboten omong goro niku mangke ditutukake sampeyan iso lebur papan tanpa dadi. Tonggo, nun, mundur kok, iya monggo. Winursita capo kang wis nembe tumpang jayan Raden Haryo Sentyaki ingkang rikala suwana wis pinter ngunduraken bebaya kanthi pungun-pungun jroning kabu ing kono arsa nglestantunaken nggih saksana anungpa ingkang Rapa Nata tuwin Raden Nakula saunta Raden Setyaki pocapokang kinarya sinambeting sinarita ingkang tuju lenggah wonten ing padukuan pandan surat pandita muda ingkang kepareng peparat Resi Joyo Taneko Angayunaken ingkang putra angkat Dewi Utarikan Riko Sumono Ambabaraken punang bayi wonten sak lebeting wono wis nyoani bali maringe putra putri momong putra ingkang wis gumajang kewer aja susah pikirmu ya senadyan to ing wektu iki kowe mapan ana ing pegunungan. Dumunung ana pertapan. Kaya ngopo kanan ing pertapan sepi kan sak bener adoh karo kutha, cerak karo gunung. Nanging kang kaya mengkono mawi depi-dep kanggo mrihatinake putramu ya ing ngonong sandingmu ponang jaban bayi. besok akhir tembe bisa dadi bocah ingkang utama. Kena kanggo tuladaning para satriya utawa para muda. Kula nuwun inggih. Wis ora perlu kuwatir, aku nganggep yen kaya dene putraku dhewe, senajan aku isih muda. Sapa to sing aran yen aku ora bagus? Inggih, nanging aku ora kepingin lan ora bakal duweni kemelikan karo ayuning wujudmu saha beci ing pasuryanmu ing pengangkaku mung smedya tetulung mengkono kang dadi gunemku iya apa ra cantri oh inggih leres yen sanes pun panjenengan ing atase nulungi karo wanita ing kados mengatem nika dasar panjenengan menika klebet rondo wis wong lanang kok rondo wis mesti kudu dijawab ewadene panjenengan mung mligi mitulungi dhateng ingkang putra angkat pun latri saengga lair pun punang jabang bayi saged wilujeng panembang iya ya santri sunajan to ingkang putra semanten ugi panembang kula rencangi priatos utawi kula rencangi segadar kalian Indro namung priatosaken yoga kula ini sampun kula aturaken wong ngerso panjenengan iya menika ateges ingkang putra iya lah gandeng wiwit lair nganti bocah saiki bisa mlaku saknyatane bocah kuwi durung diparingi tetenger aku nunggu-nunggu aturmu kok ora matur-matur luwi prayoga bakal diparingi tetenger sapa yen pancen aku ingin kudu paring tetenger marata kowe masrano anggonku banjur mung kandhek kendel karana latri ora pasrah karo aku mengkono wis aku manut kowe apa aku ingin paring tetenger karo anak musib bocah bayi tele lumut ambreganggang lamun mati aja dadi dewa ratu Sukmo ilang kontrang kan pringan Sangkaning sukmo dedincingan pindo kangen kulawan lumut manut ilining terto tumekeng samudra loyo katiuping mondro eh. latri kula penemben lho kok malah muwon e eh? apa marmani kok dadi malah netesake banyu larangan tegese waspa kang gegeruntulan kula badhe matur kados pundi penemban upami to kula ing paring teteng rawit menika sanes yoga kula piyambak yitese wonten ingkang waosi wonten ingkang peputra upami penemban ingkang peparing nyatanipun menika sanes ingkang putra piyambak ing pengangkah mboten badhe kula paring tetenger yen to mboten dipun paring tetenger dumateng sudarmanipun inggih paman Janaka penemben. Senadyan to kalian kula sampun mboten kersa ngakeni prasasat kula dipun sorok kados tuwuh kacut tato pindo werjit namung supados enget dumateng turunipun inggih pun yoga kula ponang bayi menika penemben. nyumanggaken tada deduka wasipun lari menika dereng kula paring kekasih yen dereng saged taben ajeng kalian paman Janaka. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang nesep madu. ana sepo madu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyata mengkuliring kasujanan apa gedhe cilik kowe kangen karo Janaka apa? Mboten. Namung supados paman kersa angaken menika putranipun. Kepiye tantri? Ning nggih leres kok. Wong bisa wani berbuat kudu tanggung jawab. Jagung bakarane tanggung perbuatan. Ah. Kowe iki nek omong mas ora. ning rekodo ya tembung wis ora bener. Lah witekno. Upama ta panjenengan ingkang paring tetenger wong dasare dudu putra dhewe. Ingkang putra pun latri maringi tetenger wedi karo sing keputra. Sing pokok niku ra ya. Sing seseleh. Lah iya. ya utramu putramu gendong kene mbebasa caludira tak golekke janaka mengko kowe matura dhewe sing kanthi prasaja kula nuwun ngestakaken dawuh kowe tunggu pertapan ya cantrik tak goleki janaka ngestakaken dawuh penembang saka pertapan pandan surat resi jaya kanika Esri mana arsa angupaya Raden Janaka murih bisa wicaksana nggenya mulat marang tejaning kusuma ing ngaran Tejo Gurnita Arsa ngamban dimantara nelusup mega malang senajan ora sepira wudo danane wicaksana ing penggalih dasar uninga sadure winara bablas kumlaping mawon pindho biaring sadet wonten ngawang-awang αν για maksono sang wiku wonten ing akasa miling-miling pindo jangkung mider-mider. Kadya kinjeng kang tanpa setya. Muat ing Madyapada anitik marang memanoning Tejo Gurita ingkang sedyanira sumedhang upaya marang Tejanira Raden Arjuna. Amarga sangka adreng panulira ing putra angkat Dewi Latri ingin tansah anggo jak rino kelawan mengisah inggo kesupen dar kelawan indro saben amrisani marang pasuryan kang putra tuh rasa keronto-ronto naliko tumetes waspaniro senajan to iku sipating pandito kalebu titah ngobathara ewadene titah kang kinasih marang jawata pangeringing cipta anglabeti marang ingkang putra angkat sang dewi latri bisa nimbulaken prabowo tanpa sangkan ana goro gara kayon katiuping angin sumia swaraning karnyan samirana awur riris umrang gandaning puspita iti sonyo matyo ratri raras orma seping driyo Sandraning goro-goro sirat buku bumi gunjang langit kemarang tangisi bumi lan langit tangisi bumi tuwulin du tanpa sangkan dino kaping pitu mangambal-ambal gawi tintriming poro kawulo ing madyo bodo goro-goro nito yen katondro jagat lir kagiri-giri -giri. ketiga dawa lemah bengkap leduk mangampak panjeneng sapi kemarang pangalping aswajak mino kesatan waris satu tanantuk bugo tanpuh mati kapentang telu gagrak punang mandiro katrajang dining prabawaning goro-goro goro goro Nang sing langit tanpa sangkan udan barat salamongso tumung pating panggung tejo mangkara-kara banjir bandang kang katon ambludak ing pratisan. Gunung longsor taun padha dinu gunung. Lemah bengkak mandro gerba blas sapindo babatan pacing bumi lan langit kok tangkep tangkep Oh. Lintang pindur rinontoronto jacatit pating klawar-klawar taun pating seluruh suaraning kawat umaruduk inga koso kaya suaraning gurnat gurnondo akeh diukang toko widot dari lekpati karono mamas pucaing gunung jamur dipo kelambru ambru opin tu menangkep, kepe bujat bujatok kopat kapitan pertitih wangan top bugotan kuwowo nyonggo bumi timbul daun kang lirmang adalat kaya ngelagar ngelagaro kayangan pocapo sanggwang podo prisokal nening guru-guru tintriming purut absoro sigro ngasto pusaka tirta kamandanu katetesaken sirpada saknalika sirping gara-gara nusara kang tanpa sangkaning akasa pindha gundala sasra gundala gelap sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng kowe bisa jebol-jebolno gunung swaraning gara-gara uh. klambi Jawa. Supaya kabeh para kanca-kanca padha meresani Petruk iki keterangan ora mung sembarangan manungsa. Ayeuna nyandang Jawa coba delok. Iling-iling ana saka kiwa lan tengen tak gawake fotoku. kon mresane tak umumake piyayi akeh kaya ngopo petruk yen akeh dong pentas. Najan lambeku rada kandel. Ning yen ngiringan wah persis kaya kamandoko aku. Ning diake tak dilutung Bareng metu jedul aku ditututi gareng karo Bagong men do dilokke. Kancane do ora nglambi Jawa, klam-klam klambi Jawa ben. Wong Jawa kok. Aku mau sing semen iki. Nek sing lorek cocok tanggo pentas. Nek sing ireng anggar nganggo iket ireng yuk klambine sing lorek nggawa buku ana gambare sapa-sapa. Kuwi tugasku kuwi. Ning takon milih gambar niki regane sementen. Sing niki sementen ngene. Sing niki 200, sing niki ah, sing 65 sing niki. Ana oh, no. belum belum mau kita gisi gisi gisi angkatan muda muda ngono nah sing rong atas gisi kelas berat ngono gue sing berat dewi kuwi wisan nek mungguing coro petro ngono nih sakit urep wis kepenak kok tegesi kepenak wis Al kepengen kerumah gamelan nyanding gamelan apik. Tur dasare ditabuh ya suarane semengkling temenan. Aku melu guyupi ora ketan ngethuk. Ngethuke mbuh bener mbuh ora. <laughs> tak inceng kadi duan kok ming dadil-dadil. Nembang karo joget sing aja nganti keciwa rasane pamikirku karo ngelaras gamelan kepenak. konco-konco segelar sepapan ing bengi kiyi kanggo srana segawungon nyuwunake pangestu marang para pini sepuh tuwin para adik-adik sing isine supaya mari pangestu anggone mitoni ngungkap limang taun anggone gerbini bapakne Sri niat sak jege urip. Nang etok-etoke tingkepang kok gitu. supaya bisa langgeng toto titi ten maci loko to langgeng kok langgeng lemet teng nembang juga sing kira-kira aku seneng tak laras nih wah nek nembang kene tembangan dhewe ora seneng aku nek ora njaluk hiburan pambiyantu para ibu-ibu aranggana lan para kanca-kanca pradonga Cobi dipun tintingaken gambang Neng neng neng rong nong nong nong mangoyak swara kula. iso ngoyak suaraku kaos sing bayar pokoknya Ya malah gareng ngurung rene agak tak jak tembangan nih malah dinding ke kempul nem karo jonggo wis kecekel karo ditintingke kenong nem jonggo ropel iki. Tinting ke saron sing barang. Jan. Sing sing rada lirim di saron sing kono dhewe. Wis kecekel kabeh gerambyangan gender kecekel tembangan sing kepenak. Padat menyura, Pak, iki. Ora sa nyrondol-nyrondol kempule. Patet menyuruh kok iki. Wingi dolanan dinduk. Perune mengko nggo nututi gending sak banjure iki kepenak ngono. Rat recek gon barang. <laughs> diseneng sing ngempul kaya ming kono kuwi. Teko terus, Mak. Hmm, arak marem. Dino minggu tenek. Nonton warna-warna. Jajae. Jajae. Ana. Untane. Ana. Mun enem. Ning kok gumun kok gareng kok ya ora rene. Wis tak rewangi jengkelitan. Wah, Petruk kelengkang kleng. Waduh, Petruk nganggo iket. Eh. Wah, wis wis. Andelok ah, fotoku po? Hmm? Iki. Hmm? Iki waranggana sing ana gambar iki tepung aku. Oh, ayo syukur. Alah. Awakku sempelah. Ngopo, Gong? Mau maneh kepiye kok dadi kok aku urung kedaftar. urung kedaftar. Lah kabeh wis padha memangan kene malah ora ana. Lho diparingi karo bendora kudune. <laughs> kudune ngepas. Nek jane mono kudu mbok menawa katon nang keranjang gong. Tak golekane no coba. Ora ana ya wis lah wis. Ngalah aku. Anu ora ing saiki awake dhewe tembakan jugitan. <laughs> Sing aja nganti gawe kecimane bendoro. Ayo ya. Min sapa ya sing nyolong? nek tumindak sing kaya ngene iki genah iki ora beres. Ha kok kumawani njobel kok. Ning kuwi ngene reng soalnya. Nek awake dhewe dolanan tembangan apik, mengko aja nganti ndoro kuwi banjur duka awake dhewe oleh pengalembono. Ha iya ya. Semar po ya. dadi anu ki mbaya diduduhi nek wis entek ngono ora soalé rak ngene reng awak dhewe iki diwajibake dadi pemomong to ayah Ming aja nganti awake dhewe iki kuciwa dadi pemomong ape ya ngono kuwi do salah truk hmm? kowe merobu oh paru mati tak rumati kok nggak orang ngerti nek cemu wah dilalah nih kene sudah laku golek incang incang incang apa ya orang ngerti cahayaku pucet apa piye kok apa oh, mengkelangan mungkusan kok gedruk-gedruk ngono lho nek kurang kuwi ya coba wong-wong jajali. aja kae kuwi naraya lemes temenan. Saya sing nang rungkutan kae. Ah, reka-reka wae. Kemo nembang apa to? Nganu nembang gembira luka. Oh, eh, wah apik. Kowe nembang sing apik, Rek. Mumpung nang patet nenem. Ya mengko dhisik. Kowe nembang ora, Gong? Kowe tak mangan sikik aku. nek mangan njaba kono ndak marahi semut. Aku iki soal nek mangan klepretang ora. Ora wong tak tresike sak upane kok. Ana iwak. Eh. Deleke Petruk. Aku iki ora deleke tendang sisan. Aku ngerti ame ngenai ngenai bagula siji eh. ndelikake kaya ngono ra ya ora. Aku rumangsa dinembang gula Denta, petro, petruk tas teko mau. Aku malah ana pembalesane kok kaya. Ambang gula suci kae wae iki ora tanding. Ana wong pangane kok ditandingake. reko reka wae ora. Pandamu kok eber. Ana ambang gula kok ditandingke iwak. Ayo nembang. kok tak nembang ya neng neng ana wangi ra down. apik rek. Iki meng kanggo gawe repen. Ning kepenak menawa ta kanggo rengeng-rengeng ta. Heeh. Mm-hmm. Kembange piye? Ana wangi rayung rayung tangis wong wedi mati ngono gedhang kuncena ana ana dadi upama digambarake wong mati karo digedhonge dikunceni Nyen penting mati kudu dadi upama digambarake wong mati karo digedhonge dikunceni Nyen penting mati kudu mati ah iya nah kono sing muni ripoto-poto <laughs> ripodo Wong muni padha kok ora iso. Kadang agi muni padha karo nyokot balunge. Oh lah malah lemangan duet tuwet. Enak e, nyak wit tomate truk. <laughs> ora butuh kok. Wis genten kowe. Kowe sing sing joget. Aku, heeh. Mm -mm. Kowe mau dolanan apa mau, Tru? Aku ming gembira loka. Nglawasane cilik wong patete tak patetke nenem. Ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning Aku tak juga sing apik. Yo. Kira-kira nganggo jugitan kaya gareng apa jugitan cara kiprah? nòn nòn niên nòn nòn niên Jagat rapati momong to, Gom. Oh, ndak ngelih meneh. Oh, wong kok samar temen. Kumo tembangane kumo kepiye? Gula Jawa rasane legi. Kulang kaleng rasane. Wong wis tuwa nganggo katok jengki. Ora eling anak putune aku sing nyambung tojain ajare cato jaleci kunto jare banyak doke pacu kari siji tolja ora cocok lan nyuwara dilarasake ora apik iki seneng iki aku ngatasi ming dolanan tol jainak ning aku seneng ayo weh kaya ini rene galo ayo ayo, ayo. ayo. ayo. ayo. te sirponanggara-goro goro ana jumegur tanpa una tanpa nida lamun jinarwakna katuna seloka-seloka celeng intena-inten bumi kapendhemo sak dedeg sak pengawe isih katon mancur tejanyur ingkang bisa mungkasi goro-goro lan uga miwiti duk rikala semana ora ana liya kejaba mung Dewa kang mangejawantah ingkang us anyamun titah mercapada. Kilura Semar ya Bojogati Nayantaka ya marga ewuh ya Kilurah Buga Sampir Bathara Ismaya. Mijil saking pendhapi ya tedhak ing ngara rombo. Presa ingkang putra-putra samya lumaris pungun-pungun tiasira tilura Semar Badranaya. Kepareng lucitaning driya. Ong. Anak kuna logareng padha minggat ora kandha-kandha. Heh. Lah wong bapakne metu saka ing pendopo niat watak jak rembugan murid becike jebul malah padha minggat. Ora kondo-kondo karo wong tuwa. Eh panjenengan jeri gareng karo Petruk Buyagong ki nek akur ora kaya cah telu kuwi nang yen do padu ora kaya cah telu. saya sing jenenge Bagong kan padu karo sing wedok. Aku lambene gambleh ngono kuwi. Ora bakal berduli ana celeng udut. Ning yang wis akur ngono kaya mi godhog karo mi goreng. Eh nganu mimi karo mintuna. ning gumunku kok dadi anger weruh bapakne padha mecitanen kaya dene kaweden. Eh, nolo gareng Petruk Bagong. Karuwen, kowe do mrene aja nggukarmu dhewe kowe le. Uh, anak-anakane padha edan taun ora waras. Eh, dadak kon rengeng-rengeng bapakne. Tak netepi kewajiban wis saguh dadi semar nek ora iso nembang barang miring barang mloya mengko dianggap ora semar sejati tak tembangane barang miring barang mloya eh ambakno aku wis tuwa nembang isih aku ki ngecaki kok tabuhan ngecaki gambang gawe aku yo gambang nyuling aku ya iso ora ketan aku nyebul ngantek mendonong mendonong ning rak laras ngono agi mong-mong aku e tak belajari ngendang kok lah bocah-bocah yang ini ngendang doting senanang kendangan ladangan ora bener saya sing jengi bagong tangtung tak entang dak dadilan mareme anggap iki apik ayake aduh yono tak nembang iki maning aduh yono tak nembang tembang aku tembang aku adoyono tak nembang tikus langut renggalu sapa ing gambang kawat Thank you.

bambang kawat kenong cilik agong cilik tabuh agong cilik kawisan kok kanca-kanca pradonga kok ya pinter-pinter kene nembang dibedheki anggar kene nembang dibedheki tabuh suntem senengane mendo-mendo tabuh saron becike aku gandenen urung karuan yen tak bugong geret ki urung karuan. Wong ora mesti karet kok. Dasar sing ngegong ya bendol. Terkadang cok dijegluk. Ah, panjang sing jenenge. Ayo. Tembang ki nek dipikir werna-werna kendang cilik nepungke jenenge ketipung gambang kawat terno jenenge siter bunang gede penembung maksude aku tembung ah gamelan pirang-pirang rumangsaku kena dirupaka lan kena dugae dolanan murata gage tak juget tak nembang sing kanthi prayoga eh do keliling-keliling kok nek apa iso ngoyak maling hmm? mlaku-mlaku hmm? kok apa nemu paku <laughs> do keloyong-keloyong cing nek apa oleh wong <laughs> oleh edan ayo malah saya cocok ning tak kira yen ning mlaku-mlaku klinting-klinting ora bisa seneng kejaba kudu nganggo hiburan krungu gamelan lan uga pangliking para ibu aranggana pangraciking gongso para kanca-kanca tabuhan lirih kirongane rampak swara kur dadi sing siji swara maton sing siji minir jenis suara kur. Lemuni pelok. Eh, wong tuwa anggar menembang harus, es anggar melaku melaku kalau nganggu sarung ngene wis kaos e anyar. Nek ini anggere ngutangi kaos sing anakku sing lemu kae, aku semelang. buruk karuan yang nyaur. Tak nembang karo jaluk tulung pore bukon ibu aranggono konco-konco pradonggo. Sinom pari joto selendru. Nyamleng ini. Nula tolaku tomo. no no no no no no，走走。不，嗯。 Sama nom-nom aku anggar kru tembang Sinom joto ini njur kelingan mbok garing aku kayak kayak ketemu suara berduli bledek nyamber nyamber rudan bersirat jamas tetep nyurutu wae jebul tekan kono litu rawor mbok nih oh. temenan niku. Njur nyut. Kelingan zaman sing wis-wis. sepatute kanggo gandrung Zaman rikala aku isih seneng gandrung. Biyen wah anggere muni dong liwung. Pikirane ngempul ya kleru. Alpon ngendang ya kleru. Awit kelingan dek jaman keyun yuyun karo wong gemblung ae. aku nyur kelingan rikala aku didapuk niti proyok. Lan pancen maju-maju. Loro telu papat lima enem. Rakyate lemu-lemu parine ayem tentrem. Mulai nembang We kuwalik kok ngono kok nembang. Kiai niki tak rasa-rasake mengar golek perkara. Monggo jaman biyen turu iki lerwono. <laughs> Dituturi angel raja mak. surungku kitiran zaman yen zaman aku sik narayana kuwi surungku kitiran belarak diobong tengah nek rawas padha mledhok tangan Jangan jan penak banget. Eh. eh. <laughs> ah, anger joget yuk. Wah, kita seneng banget, Gek. Wis kaose ana cape nggon dodo. <laughs> Penak temenanan iki. Nrinding lek Nabuh ora berduli ya. rezeki mantep-mantep aja nyenggaki laku joget. Wah, ketok wah penak teman. wis ora weruh anak. Ora edep isin ngono. Lah wong anake bedengguk nang kene kok sirik-sirik nganti kaya keblak. Kowe lalemu tekomu ya apa? Ya wis kemau kok. Eh lah atik Ate ora ngerti aku. Nanti kaya nyanyi wetan yo acek. Ora ngerti tetembungane kok. <laughs> Reko-reko. Among ae jenenge acek iki dolanan karet e. Lah kowe iki sih. <laughs> Iki ketara iki. Ketara nek wong isor gunung iki. Gunung. Kulon. Kiji-kiji. Lah Petruk kuwe ana ngendi? Kuwi lekas meneh. Petruk mau karo Bagong neng kono. Ayo gek kowe juget. Saman wong gendeng apa, Pak? Lho, ora ngruwake iku sing kena diarani sinom. Parijoto. Imbal. Ya jotok-jotok ngono dadak jotok gimbal. Menyokot kowe kuwi apa? Sampean wau nembang mboten, Pak. Aku ra iso nembang, Pak. Yen panjen kowe pinter nembang, coba tak krungu. Mang midhangetke nggih, Pak. Kula setelke tembang jandang kula nyuwun tulung kan Ibu Waranggana. Ya coba. Jandang kula cara ngendi? nggih matur sak paringipun semarangan nggih purun cara ngayuja nggih purun wis pokoke anggar wis nglenggono penjalukmu sak sae arep genah nek kowe ki wong apa-apa trimo wis pokoke angel wong apa-apa trimo tenan Prandek puno sing cok leladi ki cok ora iso nyetitekke sing diladani ki wong gampangan wis apa-apa nrimo kocok disiyo-siyo. Yo rek, nggih pun kajenge Pak. Lah wong. Ana ora nembang-nembang gara-gara lambene obat disendrong. 文化。 Bambang Liri mak pele jendro seraja loro-loro. Telu ya men. Wah, rukun. Nah, Kabudayan kuwi ana ngendi wae pancene padha didiwakake, padha diagungake sing kudu sayek guyub rukun. Ha nah, iya. kudu diagungake. Gending, joget lan pedalangan. Ah nah, iya. Kuwi kudu diagungake. Yen gending ya kudu sing pinter temenan, yen joget jogete ya kudu sing pinter temenan. Nek pancen seneng dadi dalang ya sing kudu ngerti temenanan. Ah iya iya. Awet kuwi angel tak kandhani. Arep kulungkang-klongkong kae. Nek pancen dasar iki ora do ukarane ya ora ora dadi apik. Neng arpo dianggep ki lurah Semar ki bodho. Anange nek ku crita regane larang tak kandhani. Tur sritinane ora bener. Sritinane ora bener. Anange weh aku nek gelem aku sing ngendang nek ora sing mlinteng kaya sencaki sing bangtak ngono kae. Ora marem kok kuwi pengendangku ayo. Ah, suara wati wiro suara. Ah, wih. Suara wati karo wirok mau. Wiro suara. Hmm. Dirungake. Setan bon tan lian among mamatri ah kuwi pira swara kuwi kudu bisa ngerti temenan awit kejaba kuwi mamatri karo girungan-girungan sak para pisan sak kinanti juga kinanti sandung <laughs> kinanti sak piturute kinanti kuwi diapalake nah iya hmm, iya iya aja kok ming kang tiswa abu kempul angge seluruh wis bubar Alah diling sak kaca mata kabudayane Wah, angkel kan jek zaman mencul. Lakwane wong tuwa kok kok ngono. Wae tenan anggar kru dandang gula kene kan kan zaman aku mencul. Awor kuwi joget jatilan kuwi ora ana pentule ngono. Kancane bejer tembem kuwi lho. pentrol ki tegese ki ruwe mentrol ngono goblok oh anak gede gede ya mentrol ngono anak cilik cilik ya mendeles kowe aja mulang ki lurah saru ae eh. drun mulang ki lurah saru ya tak idak sisan ora Awang sampean dhewe sing ngendika kok aku dalane mulang. Ki lurah ki miyayi. Ora tau saruan. Tenan. Coba mencok nglimpek kowe kuwi. Wong tuwa ora genah. Ayo gending sing apik. Wah, jian. Seneng iki mau isi ning dandang dandang gula semarandana iki mau. dandang gula Semarandana, dandang gula tok kok nganggo Semarandana. Semarandana ki dhewe dandang gula ki dhewe ora kok digandeng dandang gula Semarandana. Seneng tenan aku, Reng. Moro gage saki jugeta sing apik karo dibareng gedhe. Nggih. Kula tak jugan nggih, Pak. Heeh. Neng neng neng neng nang nang nang nang nang. Eleng kula eleng. Eleng eleng lho, Pak. desa macul sore nusul saosi kangge remen-remen kiyane Semar sinom lu gondang diiringi swara gamelan ngangge ketawang nggih Pak ya coba-coba coba coba ah hmm, wis wis wis ah, karo mbenteni Petruk mau ben do mlumpuk mrene bakoke mangan urung ibu dibubarake. Ayo ngenteni Petruk Robagong. Eh, aku kok kelingan karo ibumu. Eh, ha ha ha ha. Ah, wis tak pesenke untu. <laughs> Reka-reka wae kowe Pak. Eh, anjur ki mau eling-elinge entek kok piye ya wis dintekke ya wis semono kuwi wae wong wis tibogong kok njur tak ngundang Petro eh coba-coba Petro kon rene kene kon mlumpuk kene <laughs> gak dijumlah tak kon emrene Petro heeh nuwun, Pak. Lah iki sing jenenge anak lanang tenan tak kandhani. Wis. do contonen nandi di blangkonan <laughs> kuwi netepi le dadi petro Ane <laughs> rada lobae kuwi, Truk. Karang kesusu-susu. Utawa nggon legokan ki ra kudu pas irung, mosok gek pas moto. ngarang susu-susu deleke cake bagong mau eta. Lah ke susu-susu kok main deleke cake. Ah tak kira ki nek ora kelingan. Tak kira nek ora kelingan bulane mah takok. Ki tak rewang nglipur-nglipur tak jamu. Urusan apa to le? Ki rasa ngerti. iki urusan pribadi. Ana aku nek ora ora, ora tak ngake gawa wong. Apa dhewe tak ngake tak gawa. Wis gak gendeng ta. Kiyane njaluk oleh-oleh gendeng nggih. Ya wis kok ngono kuwi sing apik. Nggonen sak teruse ya, Truk. Nggih, Pak. Kowe iki nek apike kudu sembot lho dadi gamelan. Nandi iki kudu blangkonan ngono kuwi dadi ketok sesuai karo senimu. Nggih. Ning sing apik ora menceng-menceng ngono kuwi. Utawa jarikan yuk wirunan le mlaku sling kras ora kok nggawa nuk. Ya, <laughs> iki malah numpangi ora. Eh coba saking gendinga ta? Nggih. Sing gagah napa sing alus, Pak? Eh coba saking sing gagah aku setelno gending anu le ladrang Sarayuda. Nggih sendika, Pak. Neng neng neng nong nong nong nong nong nong. kok pancen ketoke wong klumbrak-klumbruk ngono ning bocah kuwi pinter senengane cok lucu ngono lho nggih Pak eh ayo syukur eh ya muga-muga wae paring ana awet nom ya Le truk nggih bisa lestari lan nyambut gawe iso lancar tekstil nemplak ke foto. Iso do payu. <laughs> reko-reko wae Pak ora. Kaya cah pelajar tak rasa-rasa nanti ndi gawe buku. Bagong nanti ki, hakai Bagong. Aku karo Bagong izin aku. Hai serasa isin-isin karena uang Wong rumati ki ora popo. iso tak pangan mengko kok. Aku kuwi gula bagonge teko. Angger wis ndumble ngono wis. Entak. Apa memang tahan cepet kaya datang anggo dikendangi ngono. Nek kita kaya wangun kanger kadike gedet. Gedet. Gedet. Entak. iso. Pancen apik tenan. Lagamu pancen apik tenan. Kinting kinta kinta kinta ku buku blak buku blak kinta kinta kinta kinta kinta kinta kinta kinta kinta kinta kinta ngendang ngendang kok ngono e. eh aja dipoyoke pengendangku kuwi tandur dotok kaya ngati-ati lah antem kabeh. Aku nek aku sing ngendang ora cocok. Nah iya kok ya. Mbok tekan ngendi-ndi kuwi melu aku kuwi, bocah kuwi. Tak gematen temenan. Enggak ayo Bagong. Aku nek ora iso nyerai kiyaine kuwi wis angel. Aku kowe tak glibeng ya ora iso, Reng. Ah ora <laughs> iso. Nek kiyaine Semarak ya mesti iso. sing lamun dolaran pernis ki. rekor rekor dolanan pernis ki apa ayo gede sing apik Pelok, numpak perahu layar babo apik iki Umar wis tau srawung karo legending pagong kuwi jenenge Gending Gong dolanan numpak perahu layar. Nah, rak ngono. Wah, sampai ini. Ladang kok, Condro. <laughs> dolanan kok ladang. Upama aku cek sing ngendang aku sora. Aku nara ngendang rujak jeruk rapi kok. Anggar rujak jeruk anggis. Rujak jeruk. Indonesia. Enggak <laughs> jelek kok Indonesia. Wong wis kudu tak kudu tak kudu tak kudu tak kudu tak kudu tak kudu Kita kaya marem kae. Kene lho kene. Wis padha mlumpuk ayo padha sowan bendaramu. Eh ngrasakno bendaramu kan. Rina wengi mung tangsa monco rawat angger-angger kelingan kedadian tatkala jaman kawus kepungkur. Nggih, Pak. Iki yen ora dilipur kaya awake dhewe sing lipur bendara mundur kepiye stobo. Ha monggo kersane Bapak cobi. Ayo ayo padha dhisik, Boy. Eh, mengko jajak kowe karang kesuwen mongso wurung ora mah nampa duka. Prabu Nursita nenggih kocapa. Inggih kinaris sinambeting cinarita tunggal kandhane siji caritane. Ingkang pinuju lenggah wonten sak tolenging wana randu watangan. senajan to iku sipating wana ing satu ngara satu mati jalma mara keplayu gawat kaliwat liwat wingi kepati pati ewo dini ana sastu galing satrio ingin kalis manjing telging wono wono ya iku pamadian ing Pandhawa satuya maju para Raden Janaka ya Raden Arjuna Ing rikala semana kendran sang ing kasatriyan kang kasumedya angupaya margane sirna margolayu kang kinaren nutup marang kaling semaning tumindak tan wenten kang kepareng nderek kejaba mung para abdi prepat kono kawan tan wenten kang kepareng nderek kejaba mung para abdi prepat kono Kilurah Semar Nolo Petruk Sumawono Bagong Presa ingkang bendoro ingkang sinawang kawestara yen to larut cayane bindi tingali sigra den perpeki kanthi anglipur marang penggalih rasa bagus sang Arjuna esmunya kamanungsan srengenge kadikamantian lono sing mawas risang leng Purwoduk Sino kula ingin sampun suwan kalian anak-anak kula Gus Kula suwan jare Kula nggih pun sowan Gus Bagong apa bendaramu aturan preso karben kerso ngendiko Waya istare ben agek meneng kok wong meneng ki upama dirampek nek ora dadi karepe kok masaya mingut-mingut dinengke ra wis ning ora dirampekke upama to wis kersa ngendika mengko ora ana sangkane wong aku dhewe nek do nesu karo bone bocah ya meneng wae kok aku arep di susul turu diongrek kongrek ayo aku ora tahu berkutik meneng wae malah Petro terus ngelongok tak kira kian do padu eh bulannya do ting kringkel mau ngeluya syukur nek wis akur ngono gong Aku aku kuwi jane iso ngaten-ateni gampang kok jancane. Ketoy wong kejem kok ngene ning gampang aku iki. Ana suwa kok ngapa nger tukoke kathok dawa ya Eh ya syukur nek tegese iki bojomu iso ngrayu kowe ngono. Hajine kok mangkel ake kok le sadis temen sia-sia wong lanang ditundung. Nang omah ora ya upamane mulya ya ngedol-ngedol lengono gawe yang. <laughs> Wandamu kok eblek kok ngono. Nek nyiwara ki sak enake dhewe. Lah ku ngenjen nyela-nyela malah Gareng le turu karo Petruk karo Bapak. Asing sing damel sing gawe kaco aku ya kiyaine. Wong tuwa ora urus. Angkene agek do asik karo Petro eh mah ndresel. Lah karang adem. Eh aku nek ra sing ngancani kowe sopo, Eh wong do ora pangerten. Eh Gus Ndoro Arjuna. kula sowan Gus Ndara kula sowan Ndara Kakang Semar Badranaya Wah lah dalah wonten dawuh menapa Kakang Semar tak timbali maju ana ngarepanku awit ora ana kang bisa nglipur pamikirku kejaba mung Kakang Badranaya Nggih senajan to durung tak aturake mestine kakang wis preso kang dadi timbuling pamikirku sungkawa iki kakang ayo kowe iki mikir kakang kakang bodronoyo semar wah wale. semar bodronoyo ora kok bodronoyo semar kula kepingin badhe ngertos inggih sak temenipun rikala semanten ngertos kula menika panjenengan kabujung ing rayi Sri Kandi ngligo pusaka duwung Kanjeng Kiai baliragas. Ragas apa tambuh apa pancen bakal pitakon nggih ngerti namung sekedhik pangertos kula ngaten Rikolo Kakang Dursasana bakal didhawuhake karo keponakanku Latri sumurupa yen to Latri ora tresna karo Kakang Dursasana nanging tresna karo aku Jawata anggone paring bebendu durung nganti titi mangsane Latri didhawuhake karo Kakang Dursasana ngusana banjur nggerbini Kakang Semarto wis mangerti Eng um. Semar koden prayitna Semurire eko balik goreng. Wong gareng ya goreng. Apa, Pak? Eh, terangane bendaramu Mujana kok kuwi nggone Sungkawa. Mung kelingan bendara Mulatri tatkala semana gerbini kuwi jebul pancen Trisno karo bendara Mujana kok. Wah, ana-ana riwayat. Eh pikir-pikir ya sing kebangetan ku ya malah Ndara Janaka. Anggana genase jenenge Dewi Latri kuwi wong genah keponakane dhewe ya wis. Werna-werna. Mulane anggar anu ku cok metu ngarepku kae peteng-peteng kae. Pemulan sarung. <laughs> ana ndara kok kemulan sarung. Aku yuk metu, ndak putih, Gus. Meneng, ngono kuwi lewang sulang. Anggar liwat, ndak putih, Gus. Rasa omong, ngono kuwi aku kan meneng bae aku. Kene yur medine terus tindak mondong Dewi Latri aku ya mondong Dewi Larni. Larni <laughs> sapa? Waton muni kowe ora. banjur ingin tak pikirake karana rikala semana dawuhe Kakang Dursasana gagal banjur latri diperjoyo Kuandane dibuang. Tibane ana ngendilan kepiye putraku ponang jabang bayi Kakang Semar. Ing pengangka aku isin bali ana ngamarta apa maneh nganti ana Madukara. Trima aku aku bakal golek merganing pati kagang Pung Semarika den prayitna Semurire pitiyoni gandayani trisonyo purnomo sasi ampun sangat-sangat dipun penggalih kabeh menungso niku ming sak Ala becing tumindak kanang lakon niku istanipun pun ditemtokke kaliyan Maha Kuwaos yen to sampun pinupus. Kosok angsulipun Ampun ngantos lajeng cupet ing pambudi semedya angupaya marganing sira layu kaya dudu mong Semar. yen perlu penjan sak menika nekung kanjeng murba dumadi manekung karo sing gawe urip kepiye caran bisa luwur saka ing dosa bisa mangerti marang kananing pepadang ngilangi marang ruwet renteng ing urip ngaten mongko wektu iki sembodra srikandi padha lunga saka madukara Weh, niku mangkene mpun eling ra wangsul. Lah wong pertimbangane kondur mbok kajenge kok sesuk anggeran lak yo mbiyen niku nggih. Pengabdi niku nesu kali kula ya mutung terus bali ngetan. Anake digowo. Nek tak nengke ya ting klite mulih. cara kula sithik ngoten anggen kagol ngoten wis ora berduli. tiru kok tiru bagong. Lah engko dijujul engko ora urune su lunga meneh alah. Bang tekan wetan ora urung sing ngamuk-amuk malah mbahne. Kapok ora kowe. aku bareng mulai ya kawas ora aku aku yang muni ngono karo bojomu ha ah, iya ning pancen sing rada kae lho adimu sing rada kuning kae pancen nah karo aku ya kejem kaya, anggere mesu ngono aku juk marahi emosi aku aku e disumpah-umpah <laughs> aku e disumpah-umpah Ya Pak, mbuh. Arep omong karo kowe, kowe kok mupakatan karo aku. Saniki monggo digenturke tapane mulih panjenengan nampi pupadang. Ya aku manut karo Kakang Semar, ayo sak kersamu bakal tak derekake Kakang. Ngaten. Semono nggih nyelumaksana Raden Janaka wonten majyaning Wonadri kadiraken para abdi perpat Ponokawan. Nenggih kang ngadang dalan wonten ing Denda Catur. Denda wis ngarani dalan gedhe catur wilangan papat wonten ing Delanggung Prosekawanan. Kanthi pacak pabarisan iku wadya bolo gandarwa sangka ing kraton Batu Kencana mingus-mingus yayasana kang ngupaya memangsan mambu gandaning manungsa sanalika rukmeng pangudas semarang riya wae lha Aduh. Uy ladan. Wonten menapa kiraku? Aku mambu gandane menungso kabeh para kanca-kanca enggal padha dikandani. Siaga tata-tata sawis gamaring buta dri. Tak telusupane ana ngrumul kene. mengko mbok menawa wong kang liwat cilik tak senggara macan geragap gedhe keplayo aja nganti kelayatan tubruk tadah tromo sotrang yen pangane awake dhewe di niku kira sapa mamungdi, oh, mamundi sapa jeneng aja mati tanpa randuen Madah toro mongso Suarane buta kok pating jerdot Pating gelodak Mergo kae ana sing gandul ngepang nendang watu murating jerdot ora muni cetot ngono etut. Ana sing gandul pang nendang watu lak lutak cetot kuwi meng tut. Kaya kodok kepenyak. Aku eh. <laughs> Maglo kok aku eh kowe ki ora. Awang ah, sine wong aku kok dolekke buta. Iki jenenge gareng iki ora ndisin kok tak rasane. Ash. Reka-reka apa wong panjen suarane ngono kok ya. Radoan ngaku jenengmu sapa? Mamu ngendi ya? Mamu ngendi sapa jenengmu? Enggak ngaku jenengmu sapa? Mau ngendi aku takut-takut takut-takut. Wah. sing ngarepe jan pengarepe cilik ning malam branyak e ngati-ati lho Gus iya Petro kae nek upama wong wedok wani karo wong lanang cilik branyak ngono nggih diwangsuli Gus mm -hmm. aku takon ngampyak kowe wong julung getak kowe manuk genti aku takon kowe buta ngendi kamu sapa prace kamu Durung tau mangerti karo aku Iki ala tanpa urta abdine kala Indra Binathara kawula dalem sanga kraton Batu Kencana paring dalem nama aku Diktya Klantang Mimis ingkang ana mburi sapa woe iki diktyo prakalpo aku prakalpo mripate semono ambane untune mah cilik-cilik ya kae sing kena diarani buta sukun ketok ora ndek untu kok ngono nek nyokot Alma gedhu wong kae, blas ngono kae trimbang ming ana sing selo. Ma bahaya. Kanggo nyokot kurang bejane malah jepit. Nanti kaya apa? Kowe ngaku jenengmu sapa? kurang pangerti maku satrio songko yang amarto pamat yaning pandowa kujanoko Yo Arjuna Permadi Wijonarko. Lho lho lho pirang-pirang. Sing isor kuwi Nala Gareng. Sing dhuwur Petruk kantong Bolong. Sing mburi ora usah takon ngerti nek wong kene iki Bagong ta? dadak takon semantana karo wong piye ngerti fotoku sumebar sak Indonesia takon dadak wah ditakoni kok muring-muring srawunga karo kowe ora ana gunane to buta elek kok srawung karo elek kok gemang kok aku Arjuna onong paran kena tak ke becek kowe balik aja maju lakumu Arjuna onong paran kena tak ke becek kowe balik aja maju lakumu kena yang bajut ora kena yang bajut ora kena pringkake becik wani ngarepake aku sak kancaku sereng buta pating jenggelek untune pating srenganga tak sampar tak sandung kurang bejo tak tugel gulune kaci gede dhuwur kalah jopo, mantra kurang gedhe kemulo mega kurang duran ciancia gunung sak nyatane ora ana satriya mbeguru karo buta opacapita oh, kaya ulut tapangin kekejo kemari brayangan ngunelak sak pedhot wadi dangu eh? dadi wisraya kumregut magut ing mangajab yuto Kancane nyampluk siraku kaya pendel besi. Opa bamu Ana kawan sing padha elek-elek ora sah kon ngrusuhi. Aku ora sudi kerengan karo wong sing wandane reget-reget kok ngono kuwi. Gong, apa? Ora sah melu kerengan lho, Gong. Yen aku ora oleh kok karo adimu. Dilarang melu kerengan. tuh -tuh. sing menging. Ayo mbokne bocah. Ora sasa melu gelut karo kakangmu lho, ngono. Menak menging ngono kowe rak rawani, ya ora rawani. Nek jane cok menging aku cok wedi dhewe, sanggo runggi. Ambuk, ayo kerangan yuk, Gong, yuk. Tak jak, Emang tenan aku. kurawan tenan yakin wis. Kang Garing wae. Wah aku meneh wani ya. Mbak Ayu mung di sepatannya Disepatane dilempohke. Aku anggar lunga kerengan dilempohke. Tak pikir-pikir pancen kowe do manut karo pimpinan. Semar dotok gugu ah, mongko Semar mau nglebis. Yo kok yo, yo. Kena yo. Gemang. Gemang ya jane yo kepengin ah. <laughs> kepengin kerengan kok kon kerengan gemang sepoto-sepoto. Kadang yo wedi kok ya. Nah, kok ora wani lho, Jruk. Anu wae sing nek mbakmu wis bayen wae. aku tak jak ngluruk kono ndindi ra bebas. <laughs> Yo wis. Nan kono mung karo bapak. Masuk kapan aku iso gembira iki ae. Apa sing ketok ana nang tanganku? Kuwi nyekel gegaman longgo curiga brodol jaringanmu. kamu. kena keris saya Waduh, mati aku, Waduh Aduh. Gong, eh. Gresik kacopotan, Gong. Aku gemang tenan kok kok ya sura, jiat wae ora. Woi aja meneh kok nganti nyopot kowe mbok ngemek buta aku aku gemang tenan ora oleh karo adimu kok. Oh, Awak nyopot keris kae kok orang aja ngomong omong <laughs> Rawuh ya Wah, jan-jane nek buta mati kono kan dikelonyomi ya. Ya cerik, heeh. Ah, Hanya ah. kadang ya aku diuling karo wong tuwa mongko Mbak Ayumu aja wani-wani ngepok karo buta. Nek ada sing wis aku ki nek karo buta cok wani to nek saiki ora wani Tenan wis. baru krungu siaran adi gawe lumpuh tanpa kekuatan ayah yang udah maja Ayo eh, kono kowe wae tru. Aku nunggu iki kene wis. Mang aku nek ngeterke, aku rasa wani kok. Ayo ayo yo. Kelonyong wong luruh yo. Oh ya wis kono wis. Aduh, aduh, aduh, mati aku, aduh, aduh. Aduh, kang, aku tulung ono keris iki copoten, kang. Neng kowe ngene tak copot kerise. Nek kira-kira waras, lunga ya. Ya, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, yo aduh aduh aduh kan lo tenang kan aduh aduh mati ya aduh mati aku ya ya ya nek ngeruh kayak kaya kepingin kaya ush malah karu karu malah menglungkrah to aku. Eh, hey, jago lek kaos. <laughs> Eh, sanjuan toto galono galono galaya takut maringkut ringkut. ringkut. aku tekaning pati Janoko Ojo takon dosa kelakon tak kelundungi, gepeng pangtimu Raden Janaka ngasta jemparing Kyai Garuda Senggal. Lina pasang kena marang ing peperangan tumanduk jangganing yaksa akeh para denawa kang samya. Sirna margawi blasah kunarpa pindha babatan pacing. dadi korban blasah kaya babatan pacu kaya ngono. Kang jenenge Janoko tak aturake Gustiku jetakon dosa tugel glumangsa urung. kondang muncar Kelir soroting peponang surem padang Kasungan pajaring purnameng gegonoh Kang Semar. Kula kinten yen panjenengane Pancakara menika menggalih sungkawanipun kula sampun kuatos yen to nganti jiguh peperangane bisa kelakon malah kapracondan ewa semanten. Kulo mangertos anggenipun Pancakara ngembat jempari. Wah, tasih mantep pikir kulo. Pas. jonggo tel angger panah celorot gulu tel wah bombong ati kula Gus iya Kakang Semar nanging sakwise buta-buta iki mau padha tekaning pati aku kelingan karo diajeng latri banjur menyang endi lan kepiye kahananing putraku niku Kakang Semar pun boten sah dileng-eling. Pun boten sah dileng-eling aku dhewe malah melu bingung. Kene iki wis pirang-pirang dina ya wis kangen karo anak malah ngandakke anak arep mengunjungi ngomah. Dilalayono-nono wae ora. Wong nek omong wis ora tau dong ogong. Reko-reko wae. Eh eh eh eh eh. eh. Aja do gudran. Aja do gudran. Wis wis wis wis wis wis. Oh, gudran ki apa? Rame-rame wis ora. Eh, gareng ngono oh, adus pokok jedindil. Ayo ben ngarang pentas. melu aku ngongkot-ongkot buta kae mau eh, sumpah-sumpah ora gelem kerengan mah tak kon ngewangi ngusungi aku nyerake ora kok memeng Pak ndak do omong-omong <laughs> sesu wae <laughs> malah weling sesuk menenek kerengan melu lho Monggo kula deraken Gus. Iya Kakang Semar. Mangkana rikala semanten wus jengkar sangka madyaning wono. Anenggih inging kinarya sinambeting cinarita inging pinuju lenggah wonten ing kraton Ngendraprastha. Iyayah cunduk Sekar Tanjung Gandani katingal sangka ing Mandrawa. panenggi genti kang winoresita kota poinging kinarya sinambeting cinarita punika warnanira ing kraton ngamarta ya negara ngendra ya kraton merentani ya kena winestanan batana kawarsa kalau koyen to gawat kaliwat-liwat wingi kepati-pati. Satu moro satu mati jal moro keplayu Perandini kundang temukai monton Goryen toing kuno papan sumbring kau taman pocap pengak menuju lenggah wontring dampar kencono ingang sinuning amarta kang kepanjejuluk Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma Tandha Dwijakangka wonten ingkang lair Raden Nakula ingkang sangka ing kraton Durwati apa Raden Sediwa ingkang nembe denutus swan wonten ing kraton Ngastina ingkang ngepara nggak jajar marang ingkang Sinuwunata Ngamarta nyaraka si Undurwati Prabu Bathara Kresna Iyo Prabu murti Sasra Sumpena Sigra nggih nyang acara wis lenggah wonten ing setinggil binakuroto mengerakan Raden Haryo Werkudoro ya Raden Brotoseno apa diri Raden Haryo Setyaki Tuin para putra putra Pandowo ingin wontering pagelaran Jawi sirping pasiban kawijil pangandikaing nata hangacara marang roko keparang lucitaning driya sumeraino semu bangi wangaruna kadinektrani Aku rapuh sabdaning kukir kurosaket ngaturaken perembagi panakrama Kakang Prabu Rawuh wonten Stinggil Binaturata. nun dhat kawanting katedo kalingga murda Yai Prabu saka perembagi dumateng ingkang rupa nampi pamujinipun Yai kados mboten kirang setunggal menapa Yai. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Wah. kideng kakangku sawise prayoga lenggah sembaku tanpa nono. Iya Dimas Perkudoro tak tampa. Pamujinipun kakang genti tanpa nono. Kepareng ora pundi ono siraku dadi jejimat. Mengkono yayi. Dimas nekula ingkang nderekake Koko Prabu. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Prabu. Sedewa padha kanthi raharjo pun pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Iya wis pun kakang kompo yayi. Kejawi saking menika Koko Prabu duk rikala semanten ingkang rayipun nakula sowan wonten ing kraton Burwati ing perlu ngaturi Koko Prabu rawuh ing stinggil binaturata. Hmm. keparenga Koko Prabu lajeng ambudidaya kados pundi pangreka dayanipun Koko Prabu luaring pepeteng para kadang karana duk rikala semanten rumaos ingkang rayi tinapuk ing muka tinotok dodho kula saenggo kadang kula Dimas Arjuna kendran tanpa taliwara negari ngamarta wonten bebanten pun latri ingkang dipun kabaraken murca kadusta durat moko ingkang tundhonipun malah dipun perwasa dening Kang Mas Dursasana. Ih. Kegambaran ini sampun dipun lampahi sedaya ketingal wonten ing Nektra. Inggih. Namung bab menika Nyai Prabu kelaten menggalih mbok menawi hamungkinarya cabinipun para kadang kula Pandhawa jer pun gesang wonten mercapada. Butun badhe lepat saking cobi kula nuwun inggih. Mbok menawi minangka kangge sarana pun para kadang benjang akhir tembe badhe nampi nugroh langkung badhe nampi bebono ing Elinangkung sih saking Jawata ing andayani tata tentrem negari rahayuning para kawula kasinggihan Koko Prabu menawi katitik wonten ing kaca paisan murcanipun kadang kula Dimas Arjuna dereng wonten tandha tengara namung saking penuhipun ing neraka senajan to Dimas Arjuna saged timbul upama saged pinanggih dawing jawata luar saking dosa badhe ical kalepatan nanging dimas kedak anglampahi tapa cintraka kula nuwun inggih saking puteking manah takula semanten ngantos keng rai sedewa kula utus mbuktekaken wonten ing kraton Ngastina sedewa wonten dawuh Kakang Prabu kepiye pekabarane ngaturaken kedrawasan. Kula dumugi wonten kraton Ngastina ing isinipun ngaturaken kelepatanipun para kadang Pandhawa. Ugi nyuwun prisa Kang Mas Janaka malah ingkang rayi tunis putra-putra kekalih Gatotkaca Tinantarja. Badhe dipun cepeng tiyang Ngastina. Awak ingkang kathah para prajurit Ngastina bilih icalipun Dursasana namung saking pakartining para kadang Pandhawa. ingin mongko istri pun boten ngurumawasi. Jeliteng kakangku, kepunya dimas. Ora cukup mung podo direbuk, ora cukup podo pating gelendeng. Amrih gampang prayugo saiki pamit jelamprong digulei. Oh. Semeraino semu semubang iwang ngaruna katinektraning agar apa sabdaning kukilorin kanigara seketer kinidungan ingkung lerwu sing pini panco pepeto king ayam wono oh. nyanyi pulau koko prabu gandeng dimas broto sila sampun matur ngantep keparngo ingkeng roko minto pamit Di Dimas Janaka badhe kula padosi ing ngantos pinanggi. Mboten sanes kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Kakang Prabu. Yayi, Yayi kembar, sakpungripun Kakang mongso bodho. Yayi Prabu enggal derekno lan enggal ladenono mureh aja nganti goncang penggali. Nggih Kakang Prabu, kula nuwun ngestaken dawuh. arep kakangku aku jaluk pamit. Iya Dimas Werkudur sing ati-ati. Setyaki wonten dawuh. Toto-toto pun kakang diderekke nun dateng Koko Prabu. sanga cokro baskoro Ong oh. Kumiteraning asta ngelingana doaning pertapan guwa pancatnyono Pinetik winejang mring sang pat dasen caki nun wonten paringa dawuh Bapak Prabu. dina iki ingsun ingkang tinanggen angupaya marang kendrane pamane Dimas Arjuna. Nangis senajan to bisa ketemu aja banjur tok pestake yen kuwi kudu kondur. Malah iku kudu nglakoni papa Cintra kok bisa ngilangi marang dosane, ngilangi marang keluputane. anggone tumindak murang tata dri sauger sampun ngap mangertos dhateng pundi cumandhipun lega raos sing manah kula kanjeng prabu semandur ginging putra mula ado cerak ana cerak dana dimasen caki ya jajah marang pun kakang sendika kok ning kamrang sik. Anggepe yo oleh pengalbono. Ayo ora kok karang yo. Swara ki nek apik ki yo kudu iso entheke bareng karo larasan gamelan, yo Gong. aku kok sak entheke, ora entek sak ki yo mbungku. Aku njur mangan kok. lah rasane kok dadak dinto ento mbok sak tekane. Ora ngrasake mlaku do ing no do ing kene ora leren-leren. Gak dicepetke, Bang. Amung ora yo tekan kok lek kesisi-susi. Pokoke tok ngomah terus. Sampeyan ngoten ana hiburane. No, ya ora genah omong-omong ngamu genah wong sing ditutke agi nandang susah kaya mengkene kok dadi malah werna-werna susah kula susah kula sampean kok wis alam wingi sing dilakoni aku lho wis wau dalu e. ampun diguguding ding omongane bagong Petro nun aku saben-saben kelingan karo pasuryane bendara mudia jeng latri lara tenan andel ora tru sing dieling-eling rak sing ya sing anu sapa sing anyar <laughs> kaya ora kelingan karo sembodra srikadi ngono anakku ku yes apa anane kadang kanan gawat ayo ah, kuwi atur ndoro janaka ya cilaka kok geng mulane kuwi aku wis pira-pira kok iso tuku pomang barang ya muga-muga ae ra ayo ah, aku yang di Sri Kandi ya ning sing siji mana marake sugih utang Werna-werna wae. Nek ya semen kan wis kebanjur. Kebacut. Kebanjur. Ayo bapakmu dikandani. Monggo kula jeraken ndara. Sikra mangraki teng awang sasangka. Macarana jagatnya kang kinarya momong. ing sarira tunggal ang iku tunggal bumi kumingsih kala semana Raden Janaka sanget nggenya priatos saben-saben kengetan kalian ingkang rayipun Dewi Latri. Genti kang winursita kocap ingkang mlaya bumi duk rikala semana angupaya marang Raden Janaka. Senopati ning para Kurawa nalindra ing batur kena. Iya batu kencana Prabu Dewa Kumala. Prisa Raden Januka kang manjing wonten tengah wara sigra den peperpeki aglis kepareng luci tandri weh iki kecandhak Janaka iki bagus esmunya ke manungsan niro uung liring iko pawono tunggal uung eh janoko kecandak dini ngaku Janoko, iki sapa kok dadi ngerti karo aku iki nalindre batu kencana aku Prabu Dewa Kumala kok pun preso kan panjenengan ndara iya aku ora mangerti nala garing karo aku ngerti kowe garing kuya oh, ngerti yen ro aku kowe petruk ya apale eh? E? Kowe ngerti nek aku ndlehor. <laughs> Omong-omong. Ayo aja omong-omong nek ndlehor, ndlehor. Kowe Bagong ora ngono. Syukur nek ngerti. Tegese ki awas temenanan. Kowe ngerti aku entar ngedunke, Bang. <laughs> Awang kok ngono kok ya domongke ngono lho. reko-reko wae. Aja ngaku nek oke lho, Tru. Kok ndak utang. Wong iki wong waspada ya, e, Jur. Apa marmane teko kowe banjur nggoleki karo aku? Panjen keporonya to aku kudu ketemu karo Janaka, wis saking manuta kowe tak cekel, kowe satriya sing ora tanggung jawab. satrio sing nisto gelem lelemeran wim ayo manut tak cekel bondo tanganmu kowe bisa ngucapake sing kaya mengkono terang yen ngemping lorong gigi pati aku rasa semedio gimiren tanding karo keperandangan dinding aku Janaka. Ora ndene kok dadi Setimandra Guna. Apa babamu? Ungalno dadamu kerisku tampanana tak tamehi dodo. Rikala semana Raden Janaka ngasta duwung Kanjeng Kiai. Kala nada Eti manah kinal nyirnaken marang bebaya wasana lena ing kaprayanira Raden Janaka kena kagrayang lumpuh padha sang kekuatan. tok aduh mati aku nolo garing petruk bagong aku tulungono trek hmm? ndara Janoko kebadak nyekel gegaman dirancap wong telu ayo ayo ayo ora iso ora iso lumaku Duh, aku kok njur kaya ngene ora iso ngadeg kaya ngene kepiye gong rambatan abot awake aku ora iso ngadeg gong aduh padha karo nggonku kepiye apa ya kelakon sak lawase aku kudu nglesot kaya ngene. Aduh, lelakon kok kaya ngene. Wis mulai kok disepatani. Nganti ora iso gulawat kaya ngene, lelakon kok aduh le werna-werna. Janoko, aku ora mateni karo kowe. Hmm? kowe wong sing nestra wong sing ora tanggung jawab saiki kowe bali kekuatamu bisa tot apa bebayumu bisa pulih kaya wiwinane nanging tak sesuwun marang jawata wiwit seko iki janaka sak kancane ilang sejati ning lanang wis dudu wong lanang meneh cucuk ana sang Sri Sadana nangalayangi ngakoso upayanen raga kang nglelo bareng aku saiki dudu wong lanang ilang sejati lanang <laughs> anjo enek aku ki melu-melu apa <laughs> aku malah bagong kok senenge <laughs> kahanane apik. Piye, Gom? Kahanane. Wes genane iki mandi sepatane bojoku iki. Kemkel. Celeng iki. Kancane do nandang susah malah guyu cengengisan kaya situasine ngeri. <laughs> Dos pundi Gus? Yen kaya mangkene aku trimo mati wae. <laughs> Ora ana gunane iki. Eh, eh. Uripa kawis tanpa ana paedahe mah geduwung mati ya wae. Wah, sing jenenge urip cato-cato. ora lumrah menungsa kaya ngene iki nek gedhe omah dikukut malah karuan gek bubar. Rikala semono kocap ana Tandrawati lho adiku Janaka iki. Arjuna. Kulo Koko Prabu, wangune kok nembe padha muwun kenang apa? Hmm? Pancen nyatipun Kakang Ngoncat saka ing kraton Ngamarta bakal goleki Dimas usah tekan kene bisa ketemu. Dimas nandang Bronto. Inggih Koko Prabu lelampan kok kados mekaten. kula menika wau nembe pancakara pancakara inggih pun boten sadaturke ngisen-isenke pun boten sadaturke ngisen-isenke kahanan nyala wadi kok nek yo iso nambani mono nek ora iso ra tuwa bebarang wirang pancakara kan sapa kalian Prabu Dewa Kumala pengakenipun Senopati Ngestina kula lajeng dipun tamani kemanden saenggo lumpuh piyambakipun saged amangsulaken otot bebayu puling raga kula namung kemawon Kakang Prabu kula sak menika sampun boten satriya malih boten wonten ginanipun kula tumitah koko prabu sebab ical sejatining priya kula <laughs> garing barang kae nggih padha pokoke sak rombongan wong papat kuwi nggih Alah. Malah gemujeng kae rak tenan to truk diwirang-wirangke to. Menapa Kakang Prabu saged maringi usada murih wangsul kados wingi muni? Ora iso. Alah. Payah iki. Tuwana wis kebacut dingerteni malah ora iso balekake asal mula bukane. Lah saiki sing jenenge Prabu Dewa Kumala ana ngendi? Kula kinten dereng tebih saking mriki. Gatotkaca Antarja Sencati Dewa Kumala dicekel rangketen tangane. Sigo, sigo. jawuh Koko Prabu. Wis aja lunga-lunga, mbok menawa mengko sak badani. Nyekel Prabu Dewa Kumala bisa ana jalaran dimas pulih kaya wingi muni maneh ya di inggi. ampun nganti dangu-dangu. Nggih sinuwun. Wis kono lenggah sing prayoga dhisik. Tak nututi Gatut Kaca karo Payah lakon iki genep setahun ngono trimo mati kok aku. Lakon kok kaya ngene. Aku tadi ilang lap tanpa karana. <laughs> ilang lap ki apa? Kowe meni ora ana ngresa apik. Cinar tengi ngambah wonten Juman, Jumantoro. Resi Jaya Kaneka. ora bakal sinangling meresane Raden Janoko bertek-bertek saking katebian. Wah, dalah iki Janoko. Kusumayana sumawur tu Yen ora kleru kaya iki Janaka Paduka sinten penemban yen takon karaku pendhita sangka ing pertapan Pandan Surat begawan Joyo kanika. Kok ulate kok do peteng-peteng? Nggih. Eh eh eh. eh, eh. rampung eh dadak. Dipemala kaya ngene iki ora iso ana gunane. Eh, eh ayo rasa ngadu alah, Reng. Eh engko mari. Mari engko tekan tekan nggone ya kewengan ya. Awake dhewe ra uru ya min. Cilaka meneh. Hayo nderek ndoro. Lah ana apa to Janaka? Pun boten samatur, ngisen-isenke. Ora tanggung jawab. Agresin Wandarawati bar presa ya ming gemujeng yuk terus tindakan sira ana kabul kawekasane. Apa meneh pendhita kaya kuwe? Kaya kuwe ya. nipun kula nembe nampi bebenduning Jawata. Namung kula mboten saged matur. Hm? Ora iso matur? Inggih. Yen ora iso matur po tak kandhani wae apa? Iya, kon ngandani apa? Tak kandani ya kowe kuwi wong papat le padha susah doke kelangan. Alah. Malah wis dibedhek. Apa dilebokke layang kabar kok ya, Tru? Kae maca ayake. Ayo magintas kok andang dilebokke layang kabar. Ha nah, saiki aku tak takon, kowe butuh mari apa ora? inggih kula betah badhe wilaya jati nah rak ngono yen pancen butuh mari wong aku ya saguh nambani lho kok ayem temen adikku aja nggugume ngumuk tok kae umuk tok tenin kuwi padane kok iki kapangane apik engko yo gawake gawane sing ora apik ning diwek-wek nganggo memes Neng kaya ora goroh kok gong. Gareng butuh mari. Ye betah. Petro, nggih betah penemban. Bagong. Manut kancane, kancane mari ya mari ora ya ora. Burung karwan tenan kok le. Nek kena dipestekke ngono karwane semanggem. Nang tenan tro anggur kingko ora iso mari. Aku ora mulih aku. arep mloya bumi mbuh separan-paran. Yen pancen padha butuh mari, aku saged nambani. Sing pokok tak tambani Janaka. Saiki Janaka upama tak tambani kowe tak opahi gelem apa ora? Ya kok mah apikan kaya ngono. Wong nambani kok terus ngopahi ora, Truk. Sing jenenge wong blobogong. wis nambani isih ngopahi. kae terkadang wong ra patek genep kae. Ora umum nambane kok ngopahi. Nggih pokoke pun cobi-cobi ndara kula matur sagah. Iye ngaten kula kantun nderek. Wis kowe sagu nampa opahe? Sagah. Yo. Mijil saking kalpika Dewi Utari kaus ngemban punang bayi. Preso ing Dewi Utrup Dewi Latri Sang Arjuna saknalika kantoko tumetes waspanira kengetan rikala jaman inggih wis kapengker langkung-langkung anungkuli ponang bayi ing batos rumaos yen to keronto-rontok jati-jati temahan mulya inggih paman menika ingkang putra paman truk ndara latri truk heeh mm kuru ning kok bayine malah lemu ya atase ndara latri kuru kok kepomo kae bocah kae kula kedarang-darang ampoyo Paman Arjuna ingkang perlu badin nyuwun preso senadyan to penjenengan sampun boten tresno kalian kula menika jer keng putra kula paring tetenger paman iya mbok menawa jawa tumar ngakilan nekseni iki bakal tak paring kekasih Bambang Sumitro Sumitra iya ning pancen diulat-ulati po ya Cuk kok ketok bagus ayo pancen dasare bagus sare napa Den Ayu iki bocahe turu nolo garing oh awake nganti le uru kaya ngono kengantuk Arjuna wonten dawuh saiki aku tak takon iki kahanan ing latri kang kaya mangkene kepiye kewajiban tanggung jawabmu yen to kowe tetep bakal bebujuan karo latri kuwi nggambarake yen kowe satriya sing nista hmm? iki to senajan batin dudu keponamu nanging lahir keponamu tak baleni meneh yen kowe tetep bebujuan karo Latria teges Janaka Nista. Nanging yen kowe ora gelem ngrasuk karo si Latria teges kowe ora tanggung jawab wong lanang kang remeh bebudene. Nah, jeneng kok le gawe ukara kok kaya ngono. Ki kowe anambani ya apa ki? Ah ya mbuh ora. Mbok awake dhewe ki perlu kaya sikik ngono, Truk. Dadi ben rada bunga tek ben sing rembuka rembuka awake dhewe gak mlaku-mlaku ngono lho. Isa menika mekaten penemban. Kula mboten badhe lestantun bebrayan kalian diajeng latri. Nanging kula tetep tresna. Hmm, carane? menika latri badhe kula dhawuhaken kaliyan kadang kula Ipe Dimas Joyo Santika ingin tatkala semanten dipun dakwa nyidra pun latri ngantos dipun pitenah peningalipun kajugil mawi kenaka Pancanaka Oh, ingger kala semana sing nambani Janaka nganggo sarutama. Inggih, yo. Aku nekseni latri kepiye? kula kanto nderek penemban. Ya yen pancen mengkono putramu saiki jan kundur dhisik ana waru warudinatur. Mengko ganti dina pun kakang bakal banjur sowan ngersane sang topo ingin perlu tak pasrahake latri supaya dadi pertimbangane Joyo Santika. Iki dateng Santika. kebareng nyuwun pamit nanging kula suwun kang putra ampun ngantos dipun tegaken alit menika yen tanpa dipun pari sesuluh dateng tiang sepuh akhiripun badhe dados laring kang bodho ya mestine mengko aku dhewe kang bakal anggegulang marang putramu inggih penemban kula nyuwun pamit ya sing ati-ati Arjuna kula gandeng wis mengkono kang dadi prastya marang silatri dadi bocah iku ora kebangeten nggone sia-sia lan janaka tandha tanggung jawab sakira butuh mari to inggih betah kula wangsul kados wingi-wingi nalagaring petruk ya iya nggih nggih bagong ya iya. padha bebarengan pun marang Jawata ayo padha nuwun ing murba dumadi tak sesuwun murid bisa inggal ban panekung rosang topo katarimah duk rikala semana Raden Janaka tin para dipana kawan saged wangsul kadya wingi wuni janaka jajak ditriti matur nuwun penemban sampun saged wangsul kados wingi wuni wah bunga <laughs> matur nuwun penemban <laughs> pun wangsul iya nolo wah seneng banget aku reng reng apa kleru apa ya, reng Nah kleru? Ning ayake kleru nggonmu kok. Ane mantra. Ah sing kacau aku ora. Ayo ape mau kebacut kok neceli menar ya. Gong, gong. Eh, apa? Wis bali pulih kok wingi-wingi, Gong. Ora ketan kleru karo gone gareng. Alah, Aku mau piye ya kok kelalen turu po piye to? Ya ngene to. Mulai ning menggo. Ana mulih kok menggo. Wis ora dong temenan iki. Kepriye coba? Ayo seben matone awake dhewe waras ngono. Penditane cen rada ora genah wong semene kok sing sing normal malah teh bapak. Apane? Lho wonge ngono. Sing ora-ora. Banjur saiki sing jenenge Prabu Dewa Kumala. Nembe bidutama kayan para putra-putra Pandhawa. Seka pandugaku yen ming para putra-putra Pandhawa ora ana sing ngalake yen ora aku dhewe. aduh penemban malah matur nuwun yen to paduka kersa bantu dateng kula nanging kosok baline kowe kudu gelem ngaku bapa guru bapa angkat karaku aku yo nganggep yen kowe anak angkatku kula nuwun kasinggihan kula badhe ngestokaken ngendikane yo wis prayoga lenggah mengko tak tandangane aja melu-melu sang seno putra gumregut magut lir sang mangat japoyo nampak si ing ngamban jumantara satrio kang meh kembar wujuding ngakwa sopo satrio pringgondani kadut kocon iki ontor joy dedek piadeke podo wujute podo gue ngakwa sopo jeneng aku prabu dewa kumolo apa kowe putrane Werkudara ya kowe wani gawe pitenahe paman Janaka manut ora potol siramu. wadala yen pancen perlu aja mung bocah loro kerubutan wong sanegara kelakon ilang larimu pinarwasa gumreget maguting ayu to Gatut kaca ilang tak kedepake ontor jane maju iya yodo yoto. Kowe yen kepengin dawa umurmu semingkir rasa ngarepan. wis kebacut manjing ana peperangan aja maju mboko siji bareng ngomoro sembur nglodhok awamu saliran yen katondro risang wirang tumandang iki sapa satriya ingkang methukake karaku sumurpa aku sencaki kowe prabu dewa kumolo iya dasar nyata Kula aja melu-melu sencaki mundur. Ora perlu kowe banjur ngucap ngrasani poros kadang-kadang ku Pandhawa sencaki kedugo ngilangi nyawamu. Tak damu gagrak pandamu tak nggo gatheng siramu mongso urung. Huh. rasa katon ngarepan aku. Aku werku dur. Kowe Prabu Dewa Kumala edan. Sopo-sopo tok kalake aja maju mboko siji bareng ngomoro sikilku tampan. duwi ning tawang medarno ngelmu kangasan nyata Pandhita medhokke karo aku. Iya, dasar nyoto. Sopo? Aku Resi Jaya Kanika. Kowe sapa? Yen kowe takon karo aku, Prabu Dewa Kumala. Lho kae Petruk karo Bagong. Heeh. Arep apa kowe? Kok sajae kowe guyang-guyu wis. Aku wis mari. <laughs> Eh. Eh, meneh legane atiku. Aja mamang, Truk. Nek memburi. Oh. Amak <laughs> aku dhewe <laughs> sing ngomong-ngomong. Memburi kok domong-ngomongke. Kowe gawe wirange karo Janaka utawa kabeh para panakawane jan kuwirangan temenan tak kandhani. Mongko iki bapa gurune Janaka utang wirang nyaur wirang utang loro nyaur loro penibang apa bagong nyuwun tulung mang bengkong ke hahaha <laughs> nyuwun tulung mang bengkong ke ayo ora gelem kok ya ora main kawak ten diangane sisan kowe bopo gure jano kok iya wani karaku apa kira-kira jelek urip ana merca padha <laughs> Ah, kok unyil. Biar aku dangek pedi karo kowe ngono kok. Maju sak dalammu kelakon kerosotan aja oh, mlayu. Digdaya Resi Jaya Kanika apa bamu Maju mrene legane ngati kemandenku tampanono ya aja kok ming kemanden yen pancen perlu wesi aji pusakamu bongkon tibano bareng krasa tangan babu kula tempuh bondo idalok bendo walopati prasasat genti silih ungkih genti tumpang jayani nuyan ayuh baskara titi mongso pandito ingkeng pancakara marang prabu dewa kumolo saknaliko sirno sampiuh tegese mati bebarengan sirnane Prabu Dewa Kumala Badar Sangwang Permesti Bathara Guru. Sirnane Begawan Jaya Kanika Badar Sang Yang Rada. kamu pirang dina mongsa ora bakal tugel gulmu senajan aku ora semonugo ora bakal tinggal gelanggang tolong ngendi sing babu babu jaya kanika le kerengan digdaya tenan gong dewa kumala nibake gegaman namani kemanden ora ana sing digawe rasa ning bareng suwe-suwe kerengan model biyen banting ngang mm-hmm. wakae genti sileh ungkeh eh ketoke kaya dewa gong kae Aus, iya eh. yen ora kleru kaya sang yang guru Pancakara karo Bathara Antrada. Apa daturke Sinuwun Darawati? Wah, nek Sinuwun Darawati ora wani nyeraki tenan, Tru. Ah sapa tak gugah bapak aku. ratane kenang-kenangan. <laughs> Ora tangi wong iki. <laughs> Monyet elek iki. Eh, Nggo wong turu kok kaya ngono, kanggo kenang-kenangan, kenang-kenangan cengelmu dekok kuwi. Ana dewa do ngang, Pak. Eh, sapa lek? Gebetara guru karo anu Ora satu bebetara anu ki sapa? Kae sing jam ni emlek-emlek. Alek. E- ah, ah, weh, drodo. Yeah. Bathara Guru. Nggih, Kakang Semar. Iya, Kakang Semar. Malah ulun Buya mangerti yen Kakang Drada. Lah sebabe apa Drada kok kerengan karo Bathara Guru? Ulun bantu kalian pun Janaka ing dipun damel wirang kalian Adi Guru. Apa sediamu Bathara Guru kok dadi kowe wani karo bendaraku, Kakang Nismaya? Ing pangajab ulun ora sumedya gawe pitenah marang si Arjuna. Mung ngelingake supaya Janaka dadi satriya kang tanggung jawab. Heeh. Mm -mm. Awit rikala semana Janaka kabujung Sri Kandi duk rikala jaman Dursasana bakal palakrama murung. Bu bubaring para garwa garwa madukara putulun si kanuhara kedarang-darang ingkang mongko gerbini sepuh ulun tulungi kanthi ulun nyamudana dadi titaing bathara banjur ulun nganti muja kraton kaminangka sesamunaning laku kanoro ing metu iki nembe wae babaran mijil kakung yen panjen dasare januka tanggung jawab mestine kudu ngrumangsani yen to iki uga klebu garwane januka wah lak nrada ulun nulungi rikala jaman latri diguang dursasana so sebab saengga mbabarakipun ang bayi ing medal sakmene sampun ulun pasrahaken dhateng pun Arjuna nyatanipun lajeng pun pasrahaken dhateng pun Jaya Santika. Hmm. Karemu guru Arjuna ditimbali mrene. Arjuna, nyuwun. Arjuna, oh, oh. Tak kira nek aku e ketoke kaya ngulungi wungku wungkusan. Pandora Arjuna opo Kakang Semar timbali mriki ora bakal pangling karo iki riyi boten menika diajeng kanuhara kulun iki nembe mbabarake punang bayi aduh ra ora apa putramu yayi boten kang mas nyumanggaken ingkang putra bukulun kula tri paring pangestu menika lare badhe kula paring kekasih Bambang Irawan kang nembi lair wonten sak lebeting supu manik pusakanipun pukulun Bathara Guru. Iya. Lainge putra karo latri mau sapa? Bambang Sumitra. Senajan lairipun sepuh Sumitra nanging tumrap uruting kadang kula anggap yen sepuh Irawan karana menika garwa resmi. Ah, pun bener, bener. Gua tua. banjur mongso bodho mapan iki putra lan garwa kita inggih weto kanoro putramu dijak bali aku durung bakal bali yen durung paripurna kanthi rampung tapaku nuwun ngestaken dawuh paringi pangestu mugi pinaringna pangayuman kang putra pangeran iya Kakang Rodo. Penapi di? Sak wesamunipun paripurna, monggo lajeng nyuwun pamit kalian Kakang Semar wangsul wonten kayangan. Ya swawi. Kakang Semar ulun nyuwun pamit. Bali onong kalangan. Eh iya ya sing ati-ati. Betara guru lan Rodo, nggonmu nyekel pangwasa sing adil. Sing ati-ati, muga-muga bisa kanggo pengayomaning para kawula. Iya. Arjuna ulun bakal hmm. kundur makayangan akan kaluran dan tansah nyuwun pangayuman pulut. Iya iya artinya Padukara wonten dawuh Kaka Prabu. Sawise Dimas bisa ketemu karo Wanara lan Latri. Pun Kakang perlu bakal suka ning Yen dina iki Dimas Arjuna kudu nindakake kewajibaning satriya utama nglakoni tapa cintraka inggih kakak Semar nekseni. Nggih pripun sih, Nuwun? Yen to dijukuk ana batin, latri karo Janaka dudu sanak dudu kadang. Jalaran latri kuwi biyen tinggalane swargi Prabu Yudhistira kang wis manuksma marang Yayi Samyaji. Nanging tumraping lair, latri karo Janaka kepener apane? Iya. kepinaan kula putra keponakan inggih lah sak tak gambarke yen bapa pamane kok dadi kumawani nraanggeran gandeng karo putra keponakan ateges kuwi watak apa ilang sipate raden janoko kados mekaten menika Kakang Prabu. Lah yen pancen mengkono lah ya kaya ngono kuwi gambare yen to satra utama kudu sagung lakoni patra tapa cintraka. Kowe sawetara kudu pisah karo para kadang Pandhawa. Aduh. Kumpulmu bisa mahanani tata tentreming para kadang. Kondurmu bakal bisa mahanani pepadang negoro Ngamarta. Iki nglakoni prihatin. Iye dateng sendika. nyiwun tambahing pangestu koko prabu iya kakang semaraku njaluk pamit mongso buduwa bendaramu podo mong eh gege dilakoni niku kuduni sama ngilangi duroko ngilangi dosa Raden Jana koncat songko ngersane pun ingkang roko kang wujud us satu kewan ingkang aran kewan kucing timbul Raden Janaka binjang akhir tembe wis ana ucap-ucap lakon kucing Candra Kresna lakon ing titah mercapada ing sak nyatane mawarna-warna Kakang Semar. Nggih. Pun kajenge nggo prihatin. Dimas, Dimas Werkudara karo Kakang Wopo. Mbok menawa ana salah tunggaling kadang mitra waruju apa dene kadang sinara wedine swargi pragut Dewa Kumala tak pasrahke Siadi mongso buruh oh, tak tandangane bapang sineng kang wali sandang wali kagodek wok simbar jojo oh, wang malang wentis nyogang sir Paman, Paman Durno, napa nggih? Midhangetaken pawarta tembang rawat-rawat bakul sinambi woro yen kadang kula Yai Prabu Dewa kumala sampun ngemasi kapro. Lole, lole. Dos pundi nggih? Yen boten dipun belani menika ingkang rayi. Bocah prajurit, kula kula kula. Aja nganti kelayatan gegaman piranti perang cawisake tutke lakuku tak gepuhi barisan Pandawa. yuring ware kumleping tirta sumunduling wentes sang amburnawa kang kumambang ning tengahing celoniti eh. Satrio gagah sapa? Eh. kowe sapa Prabu Dirgamuka? Pilakno setane kadangku Yai Prabu sikilku tampani keset siramu. Wah! Aku aja tok sia-sia aku werkudara ah kowe nyokot aja takon dosa tak guang tiba ngendi awakku tiba ndangkal aja mati aku Umbak towo cawis ke topo ngobongi barisan panoi. menggung maiso nabrang ilak no ilangi poro pepunenku sikilku tampan wah eh, labrak wah ya bola dadi sungsang banono basah. Bawono balik kok basah. Nggih dicuni. Prayoginipun Kurawa-Prawa pun mundhuraken kemawon. Inggih. Eh bocah Ngestina, lho wani maju metuke werku Dara Bodo kalan. Daman dibongkok gendera digulung ayo bali. Eh, kanca sedangipun kakang nyanyi werkudara kresna kakang gopo wis paripurna lakon iki muga-muga ingkang becik tinulato ingkang ala giguang kang aduh mbok menawa ana sisip sembir tunol puting tembung muga pinarengana gumi samudra pangapsama iya yeah. sawise paripurnane padha bali sawan ngersani ayu mengko pun kakang dewi ing suka ninga yen ta wetu iki adimu janaka durung bisa ketemu karo Dimas Prakudur sababe dheweke tak gawi ngesti topo murih ilang keluputane bisa dadi bocah kang utama janji sesuk ora ono bali kresna kakangku sing tak tembuke tanggung jawab pun kakang yai yo Ayo sowan baru kakangku. Iya Yayi, aja nganti dadi pengarep-arepe muga sak kungkring lelakon iki pinang dirgayu kang pinanggi wuri.